חבורת ההיפ-הופ של גלגלצ עושים לו כבוד בהשמעת בכורה לאלבום החדש. עסק שחור, הלילה בחצות, גלגלצ. עוד טיפ קטן שיכול למנוע אסון... אלה הכותרות. גלגלצ אני מקום ראשון, שלישי וגם שני מול אקדחים ומרגמות אני אדיש, אני כריש, אני פטיש ולהעביר זקנות בכוח את הכביש ספיישל מוקי וכשצריך אני רגיש ומתחשב וגם נחמד מאוד לכל אישה ואיש ספיישל מוקי אבל עם מיקרופון ביד אני הנאמבר וואן ספיישל מוקי לי עשרים מעריצות בבן ספיישל מוקי הוא בוץ מגלומן אם תיכנס בי תהפוך מיד לבר מינן אנחנו מגיעים עם ההיפ-הופ והפונקי והלהיטים רגע, רגע, רגע, לאן אתם בורחים? אה. יהיה גם M&M בסוף אנחנו מבטיחים אז קדימה אנשים תתכוננו למסיבה זה לא יהיה נורמלי וגם לא נורא תעשו הרבה כבוד ותזיזו את התחת אביגדי גורי בא את הגרוב אה. לקחת אני גורי, אני בא מהפונקי מסתכל על כל הטרנט ג'אנקיז עם הטרנקיז לא רוצה להם חשבון אני מוציא מהארון את כל השיינס בראם מייסלו קומודור וסליי בוצי קולנס גום גנג תצטרפו אליי היי En mijn malachos, zegt u me lekker van de reis bij u. Maar gaf u? Nou, groei. Ah, SXA-hole is echt gewoon. SXA-hole is echt gewoon. SPECHA-hole D, D, עסק שחור, הטלמסר של העסק, 03-765-2252 03-765-2252 מה הפרס, חגי? אוזניות שעובדות! תודה רבה, חגי. אה, חגי רובנקו, לא, אחר כך נגיד לכם מה הפרס. מה הפרס, חגי? 20 אלבומים! 20 20 עותקים! לא רוצה. 20 עותקים מהאלבום של מוקי, מהאלבום החדש של מוקי. כמה? 20 עותקים! כמה? 20 עותקים. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להתקשר לטלמסר של העסק 03-765-2252 והיום מהפך. אתם בסך הכל צריכים להשאיר את הפרטים שלכם, אתם לא צריכים אה, אתם לא צריכים לבקש שירים לתוכניות הבאות מכיוון שלא יהיו תוכניות באות. אה, אה בדיוק, אה, היום זו התוכנית האחרונה של אה, עסק שחור לבינתיים. אז יופי. כל מה שאתם צריכים לזכות ב- לעשות על מנת לזכות באחד מ-20 האלבומים האלה זה להתקשר ל-03-765 2252 ולהשאיר את הפרטים שלכם. אמ, יש לנו היום ספיישל לכבוד האלבום החדש של מוקי! כן, כן, עוקף מלמעלה, האלבום החדש של מוקי שיצא בערך, אני חושב, עוד עשרה ימים, משהו כזה, עוד שבוע עשרה ימים, והיום אתם תוכלו לשמוע כמעט, כמעט, כמעט את כולו, ועוד לפני הספיישל של מוקי יהיו לנו כאן אורחים שקשורים לשב"כ Music, אה, אורחים שהגיעו מג'מייקה, שקוראים להם מדיטיישן אה, סאונד, אה, הטופ סיקרט קרו, הם יהיו כאן באולפן עוד מעט, אבל אנחנו פותחים את התוכנית עם מישהו שחגג כאן את הספיישל בשבוע שעבר, הלא הוא קוואמי דה לה פוקס, שהשבוע האלבום שלו יצא לחנויות. הבעיות. שתהיה לכם האזנה ממצה. יותר מתמיד קומבינה, מתאים את עצמך, מן, כדאי שתשתנה. נמרס לך להיות מועפן. תלך למסלול המשתלם ארבעה חברים חינם, חמש אגורות לדקה בתשלום כפול, שמונים ושישה חודשים אני... לשלוח איזה מצים ריקטונים ותחתונים, זה לא מתגן את המוח, אה? נולדו פה כוכבים. מסלול לחיילים, לרווקות, לחתולים. מסלול למשפחה, מסלול לאחותך! מסלולים משתלמים, אה? בתחת משתלמים. מסלול ישיר ממני אליכם אל הכיסים. כסף, כסף, כסף, שורף לי את קצה היד. אחד משקיע בסיגר, נהיה פתאום סגן שר. כל הסטארט-אפ לא יכול לעזור. על הצוואר של מי שכבר חודשים ללא שכר, שר את הבלוז לקוטג' חצי אתה לא סתם איש, אתה ראש ממשלה, אתה כריש, דגול. כל צעד שלך שקול, הכל מדוד, וכל מילה שלך פוגעת בול. תומך בכוח הזרוע, אבל החיוך שלך מושלם. היו, מאחוריך שני שליש מהעם. כשתסיים כן. את התפקיד, למה שלא תיקח את כל המתנות שבעולם? גם אם זה לא ממש שלי, שתוק, קח את כולן. אוי חקירות, אוי, למה הם עושים לך בעיות, אוי. חבל לכולם על הזמן. ככה אתה תצא מזה חלק כמו שומן, כמו תמיד. מי נגדך יעיד? סחבק לא מפסיד. Oh, במקום בו ממציאים עמותות שלא בדיוק קיימות כמו פטריות אחרי הקצב שיש במדינה הזאת בחירות, אז איך תפסיד, אה? ומי אומר שזה רע, שזה רע, שמינויים פוליטיים פה הם כבר עניין שבשגרה? ואם ג'ודי נרמוז לשלום קיבלה תוכנית בטלוויזיה, מה נשאר כבר להגיד, אה? ספיישל מוקי! גם פילוני, פילפילון כאן באולפן! איקונו, איקונו! איזה קומבינה! מוצר שלישי חינם, עולם לא מושלם. אני לא מתרכז, אני מפנטז על הבובות שבביטרינה. מבצעי סוף העונה, נותנים לי ביטחון. אני קונה משמע, אני קיים משמע, אני עושה את הדבר הנכון. אמרו בפרסומות לקנות יותר זה לא אסון, נכון? פוליצר נובל או כתבה בעיתון. בלי לצרכן מספר אחד של המזרח התיכון. וזה לאותה רגע עץ, אני חופף עם מניות ובדולר... שרים איך לא קיבלתי זהב איך כל אחד פה בקומבינה אין לה אלוהים לא אין לה אבא אימא אין לי כישרון אבל קיבלתי פלטינה משכתי בחוטים נתנו לי שער מגזינה עכשיו אני מוצלח אני סלברטינה טלפונים כל היום ואני לא זמינה מתפוצצות ועוד כוסות אני רוצה לרקוד איתך לרגע לנסות לנתק, לשתק את כל מה שדופק אותנו לדבר, לברר, לא עזר לנו בואי ניקח רגע קטן רק בשבילנו בואי ניגע ברגע מתון, אין עלינו קפצי עליי כמו פעם שנכנסתי בדלת ניפול נקום ונרקוד ושוב את משתוללת צוללת, אני משתגע, אני מת זה רק את יודעת לעשות את האמת בלב, עליי את פורטת וזה קרב תגידי לי רק מילה ולדום אני מתייצב אז מותק בואי נסלח, בואי נשכח את מה שהיה עצמי עיניים וכנסי להזיה בואי ניקח דברים כאילו היו סתם וננער את כל הגוף עד שנרגיש חם נחפש כוכבים ונקטוף אותם נרחף לשמיים ונישאר שם בואי ניקח דברים כאילו היו סתם וננער את כל הגוף עד שנרגיש חם נחפש כוכבים ונקטוף אותם נרחף לשמיים ונישאר שם כן, אני יודע, יש ים במטענים וכל כך הרבה כעס עליי שמרתי בפנים וניסיתי לרסן עצבים ולפעמים זה לא עבד אבל משהו מיוחד התפתח למה בניתי קשר כל כך מותח מילה קטנה אחת הכל מתלקח הכל כל כך פתוח וזה אותנו לוקח שוב את עושה פרצופים אני הופך רותח צורח למעלה תגיד לי מתי מתי אגיע למשהו נינוח בחיי מאשים את כל העולם ובטח שאותך שופך את הנשמה שלי וזה לא מוארך. מגוחך לבזבז עלייך זמן כתיבה לא רוצה לקרוא לעינוי הזה אהבה אם תפתחי שנייה את הדלת תראי איך אני בא יודע הגזמנו ואין לזה סיבה בואי ניקח דברים כאילו היו סתם וננער את כל הגוף עד שנרגיש חם נחפש כוכבים ונקטוף אותם נרחף לשמיים ונישאר שם בואי ניקח דברים כאילו לא היו סתם וננער את כל הגוף עד שנרגיש חם נחפש כוכבים ונקטוף אותם נרחף לשמיים ונישאר שם השיט! לגמרי שאין לזה הרבה סיכוי ובגלל זה אני אומר שבגישה זה תלוי אבל מה אני מדבר על גישה עם אישה שבשניות שיחה שלנו הופכת למתישה תקשיבי לי זה לא קל לי לראות אותנו ככה שנינו אוהבים זה שעכשיו את בוכה בואי ניכנס מתחת לשמיכה ונראה לעולם כולו מה זו פריחה עם הצלחה אין לנו ברכה, מנוחה, בואי ניתן מכל המחשבות והרגשות נהייתי מסכן אין טעם בלנסות להתאמן צריך לסתום את הפה וללכת להזכן אני משתגע, חושב שאני חושב יותר מדי כל כך סובל אבל לא יכול להגיד די פונה אלייך שוב ומבקש בחיי בואי ניקח הכל פשוט בואי ניקח דברים כאילו היו סתם וננער את כל הגוף עד שנרגיש חם נחפש כוכבים ונקטוף אותם נרחף לשמיים ונישאר שם בואי ניקח דברים כאילו היו סתם וננער את כל הגוף עד שנרגיש חם נחפש כוכבים ונקטוף אותם נרחף לשמיים ונישאר שם פתחנו עם אה, קוואמי דה לפוקס, יחד עם פורטיס וקוטג' מתוך האלבום שיצא השבוע כולם יודעים את התשובות אלבום הבכורה של קוואמי זה קאשי שגם האלבום שלו יצא השבוע קאשי יוצא החוצה שני אלבומים מקסימים והיום אנחנו בספיישל מוקי לכבוד האלבום, אלבום yeah, הסולו man. השני שלו, שעוד מעט אנחנו נתחיל את הספיישל. תאמינו לי, יש לכם למה לחכות, אלבום שהוא הרפתקה, אלבום מרגש, אלבום groovy. אה, בקיצור, האלבום הכי טוב שהייתם יכולים לקוות שמוקי ופילוני יעשו ביחד. וכמה שאתם חושבים שהוא טוב, תוסיפו לזה עוד 80%. חכו עוד מעט אנחנו מתחילים עם הספיישל הזה, אבל לפני זה אנחנו רוצים לספר לכם על אורחים כאן בישראל, אורחים שהגיעו מג'מייקה! הם, הם קוראים להם Meditation Sound Top Secret Crew והם מחר מופיעים בברבי ובשבת. נכון? במקום שנקרא המעבדה בירושלים, ונמצא איתנו כאן איש שהוא מפעלות בעצם, איש שיום אחד יקבל את פרס ישראל לקשרי אה, ישראל ג'מייקה, הלא הוא גיל רסטה, שלום גיל רסטה. רסטפארי. מה העניינים? כולם מעולה, אנחנו ממשיכים ברכבת האווירית מג'מייקה, ויש לנו היום פה אורחים ממש מקינגסטון. מג'מייקה, קינגסטון, העיר הבירה של ג'מייקה, והם נקראים ה-Top Secret Crew. יש פה את MC שלקו ואת הסלקטור ריאן, ואיתם הגיע המפיק של הסאונד סיסטם מרק, נמצא פה גם באולפן איתנו פיטה ווארי שהוא זמר מאוד שוריוס, כך שבעצם יש לנו פה ארבעה ג'מייקאים איתנו באולפן, מחר הם יופיעו בברבי, וזה במסגרת הרכבת האווירית שאנחנו מנסים <laughs> לקיים בין ג'מייקה וישראל, אתה יודע, כל Okay, so חודש. first of all, welcome. Yeah, so I have to say give thanks enough for life. Yeah, that is it. Uh, Galgalatz. This is you're in Galgalatz, the radio station. Welcome, and uh, we're gonna play now uh, some uh, specials, right? That you recorded. Uh, okay, let's start. This one goes out to Ian and Mark from Meditation Sound Hold on, System. Israel, are you ready? Ready it all, one in the hear Only can play by meditation. All cut is the voice of one called Mr. Rock Theater. Turn on the light to them, Israel. Israel. Ready. His imperial majesty. Yeah. Emperor Haile Selassie. His imperial majesty. Emperor Haile Selassie. Ready. Look along, look along. Meditation in a the dance. You must check out tomorrow night, Barber Club. start, And him so wicked and him wild. Yo! Oja, Jah oh, Rastafari. You gotta do more some meditation. Alongside the air marshal. Oh, Jah Rastafari. Yeah. Some boy tumbling in the dance. I in my mash my up. She can play some good reggae music for all the people, you know. Israel. I in my the ruler. I'm not lying, so I'm saying, you know, it's all about real big tune fears and all tears. So what about we don't to play one more rap The Mark and the crew, and Yeah, yeah. Listen to the Israel meditation, him a the champion. Meditation, him a the ruler. Meditation, him a the conqueror. In the dance. Turn on the television, turn your turn your Yeah. the the sound, and no other sound can test him. Cause when they rebel, he crucified. You might check out tomorrow night. Barbecue. Oh, Many sound comes and they have to go, no matter what they do. Meditation tries Yo! Well, I'm not like I said, right now we're gonna play an artist from mash up the whole of Jamaica right now. The artist is all about the nearby, Jacure. So listen to the artist here. Listen out, sir. Israel. Top secret family. Marvin Claw. Ready. Meditation champion sound. Now fear no sound. Yo. Here's the part about when I show Who was top secret family? Yo. sound. Hold You see the artist I want me to present right now in Israel is a brand new artist. It's all about, and we produce him in the Top Secret Studio. It's all about the username Irene. So right now, the one name Irene, Israel, get familiar with us, Meditation and more life on a top secret. Look at the church! Hey, Ian, fire blocks. Style? Love a girl. To all the legend of no Israel. To all the light of them. Love! legging. Yeah. This meditation to the mark, them heading bloodshedding style. Care if them back from the age of seven or fourteen before them reach eleven. Black, nothing can stop this ah! fire. No shield, no guard, not even prior. Top secret stepping higher. Style will never retire. Lava, nothing can stop this fire. כן, כאמור, אנחנו מארחים כאן חי באולפן את מדיטיישן סאונד, טופ סיקרט קרו, ומי שאתם שומעים צועק ברקע זה MC שלקו. Why say them woman we take them to the movie? Buy them pearls and rubies. I'm not lying. Right about now, we're going to introduce another artist is by the name Yeah, of man, I'm here John to watch Mason. on the So right now, what meditation name? sound, you Represent don't know me, so what Station can of Identification. Hey, top secret. Yo, Mark, you don't know the real thing. Radiation sound, the real sound. You don't know, keeping it real. Boy, London. Yo, that sound boy dead and gone. Yo! Far, far away. Top secret, yo, you leak them with the play. I'm gonna say. Send them a graveyard to stay. Some boy dead and gone. Far, far away. Top secret lead them with the plate. Send them a cemetery to stay. Chicago woman easy. Jamaican. Meditation. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. כאן חי באולפן, מחר הם מופיעים בברבי ובשבת במעבדה בירושלים מדיטיישן סאונד וטופ סיקרט קרו וגיל, אני מבין שנמצא איתנו כאן עוד מישהו, נכון? כן, הגיע עוד אורח והוא זמר, הוא זמר מהאזור היותר הררי וכפרי של ג'מאיקה קוראים לו פיטה ווארי ויש לו פה, הוא הביא איתו רידים, ועל הרידים הזה הוא ישיר לנו אחד מהקטעים חי שלו. באולפן, נכון? Yes. אוקיי, פיטה, the microphone is yours, פיטה ווארי. Yeah man, you see it, Israel. I hope all is well. Rise and fall. Babylon no gone. I'm here telling you them in Israel say hold up on your head high and don't bow. Because them system have to go down now. Selassie I the first. Rastafari govern the earth. I fit tower in Israel and me I make them know say righteousness will come for preach and teach. You know we are do Israel. Chop. Keep on pressing, keep on pressing, keep on pressing on. Keep on pressing, even though all the rough is on. Keep on pressing, keep on pressing, keep on pressing on. Tel Aviv me come fi farm. Hear what I want. Keep on pressing, keep on pressing, keep on pressing on. Keep on pressing, even though all the stress is on. Keep on pressing, keep on pressing. Here we are telling my Bible club tomorrow night. Chop. We have to keep pressing on. As those the stress is on. When I give up, we have to overcome them struggle, yeah. Even though the test is on, I know blessings is on. Faith are the only substance resistance to overcome them struggle, yeah. Hope is one of the best thing And No persistence, whether you a hustler or you a juggler. So keep progressing on, goodness keep pressing on. Sitting idly can make way pot bubble, yeah. glass jump that meditation, but you know have is sluggish, that a rubbish. Enough it one time, and let God the lazy habit. Don't be lazy, just be fit and work every minute. Side step all the toes and stay far from the precipice. Obstacles in the way, just find the power to resist it. Before you go the wrongs and enough get punished life for conflict, you remember Marcus Garvey said this. Nobody move around like cannabis. You better keep pressing on, although the stress is on. When I give up, we have to overcome them struggle, yeah. Even though the test is on, I know blessings is on. Faith are the only substance to overcome them trouble, yeah. Hope is one of the best thing, and persistence, whether you a hustler or you a juggler. So keep progressing on, goodness keep dressing on. Sitting idly can make way back, yeah. We have to work to strive in life life. Work to survive in life. Work to stay alive in life. When I go watch the Eden walk on knife in life. We have to win the prize in life. When I go go on the in life. We make don't decide in life. So we never gonna give up our pride in life. Tell our people keep pressing on, although the stress is on. When I give up, I have to overcome them struggle, yeah. Even though the test is on, I know blessings is on. Faith are the only substance to overcome them trouble, yeah. And hope is one of the best thing, and persistence, whether you a hustler or you a juggler. So keep progressing on, pressing on. One more thing before me go. Wanna better rock ya, my son and my daughter. When you work, get your blessing, you gonna get with with brata. We prefer go pan a side, go mix matter More than sit down and a chat, bout a man we want slaughter. Feel we ever laziness can't come charter. Few people come take with a mockery and laughter. Self-esteem and determination, we no shatter. When I play a part, them lazy half, ya. We prefer keep pressing on, although the stress is on. When I give up, we have to overcome them struggle, ya. Even though the test is on, I know blessings his and fate are the only substance to overcome them trouble. Yeah, hope is one of the best thing and persistence. Whether you are hustler or juggler, מופיד ווארי, שגם הוא יופיע כאן. איזה אה, יופי! זה היה פשוט מקסים. גם כאן הוא יופיע אה, יחד עם ה Meditation Sound, Top Secret Crew. הם מופיעים מחר בברבי. מתי? מאוד מומלץ, מחר בברבי. מתי? מחר בברבי, ובשבת במעבדה בירושלים. Thank you very much. Thank you very much. Enjoy your stay. We're gonna enjoy it. ותודה רבה לגיל רסטה. אוקיי, הגיע הזמן להתחיל. אה, פחות או יותר מהאלבום השני של... פחות או יותר מהאלבום השני של... שבת ס' הוא הגיע לכאן אה, עם כל אלבום שלו כדי להשמיע לכם את זה בהשמעת בכורה. ואני חייב להגיד לכם שמכל מה שהוא עשה עד עכשיו, מכל האלבומים של שב"כ, כולל האלבום הראשון שלו, זה היצירה הכי מושלמת של מוקי, יחד עם פילוני. Yeah, אלבום man. חדש, אלבום סולו שני, תשב. אלבום סולו שני. אתה יכול ללכת, כשהוא מדבר ככה, אתה יכול ללכת. עוקף מלמעלה. ואתם הולכים לעבור עכשיו חוויה, או כמו שאנחנו קוראים לזה, ספיישל. ככה נפתח אלבום הסולו השני של מוקי. ככה הוא נפתח, תשמעו איזה יופי. הנה. כן, וכמובן שלא כיוונתי את השיר נכון, ככה זה נפתח. אבל זה היופי בך. בדיוק. Ha ha ha! שתורידו ברינגטון, דיילות מגישות לי וויסקי, מבקשות חתימה על דיסק. יד אחת, אין אה, יד אחת פליפסקי הרב אלוף של הגוף בלעיר לוקח 160 במהיר מפרפר את האולם באוויר סופר מוק, סופר שיר בחורות מתיישבות על רמקולים מגיבות לאבסים שעושים נעים מבטיחות לי כל מיני דברים שב"כ מיוזיק, יוזים נשרפים מוכבר שב"כ ניהול חזק כמו קינג קונג כולם לקפוץ כמו פינג פונג בתוך הראש כמו דינג דונג נהיה מודעים ובהיקול נבוא אופטימי, חוץ אקלימי נקרא אורגנית לא אופטימיים זה כימי נהיה איזי, נשמור את זה ביזי נראה את זה קוסמי, תרגיש את זה פיזי שב"כ מיוזיק רוצים גם אותך כאן חם כאן ולך כאן מי אמר שטגן? תקליטן, מסיבת גן עם המוקמן והפילון סן פעם בשב"כ מיוזיק מנות מלא טוויטרים, בוא בוערים וכל הפילטרים נגמרים אנחנו לא עוצרים עד שכולם פזורים המסרים מועברים אליכם תתורים מי שמרגיש את זה ידע את זה שב"כ ומוזיק עובדים בזה עסוקים בלעשות עוד הרבה מזה הלחץ בחצה של העשור הזה הנה שאלה שנשארה פתוחה איך תוכל המוזיקה ליצור מהפכה? המוזיקה היא מה שהיא זה רק אצלך אז למה לא תקום ותענה בעצמך? מופע ושב"כ מיוחד שבאק מיוזיק, הקטע הראשון באלבום השני של מוקי. שמע... שלום מאוד. שלום פלפילון, שלום פילוני, כרגיל החצי השני של מוקי. האלבום הקודם, אלבום הסולו הראשון, היה מצליח, ובאלבום הזה שמעתי אותו, אמרתם, אוקיי, היה יופי באלבום הראשון, מאוד נהנינו, עכשיו נעשה ההפך. למה? כאילו, למה החלטתם ללכת ואנשים יבינו, ככל שהספיישל הזה יתקדם, הם יבינו לאיזה כיוונים שונים הלכתם עם האלבום הזה, שאני מאוד אוהב את זה אגב. אבל אנשים אה, מעריצים, שתמיד דורשים ממך לעשות את אותו הדבר, הם דורשים ממך לעשות אותו הדבר כמו הדבר האחרון שהצלחת, הם אמ, הולכים להיות מופתעים קצת מהאלבום הזה. אה, קודם כל, אני חושב שבהגדרה, בכל מה שפילוני ואני עשינו, אף פעם לא עשינו מה שעשינו קודם. זאת אומרת, אף פעם לא חזרנו על עצמנו, ב... גם בשב"כ. כל תקליט הלך למקום חדש וניסה דברים חדשים, וגם התקליט קודם שלנו, וגם התקליט הזה שלנו עכשיו, גם הוא הולך למקומות אחרים, כי פשוט שלא נשעמם את עצמנו חס וחלילה. זה איום ונורא אם אתה, אתה משתעמם ממה שאתה עושה, אם אתה עושה אותו דבר שוב. זה לא ממש... אה, עוד לא הגענו לגיל שעושים אותו דבר, אתה יודע. <laughs> אפרופו זה, נדבר, נגיע גם לעניין הגיל. פלפילון, הלכת בחלק מהקטעים באלבום הזה, הסאונד הוא מאוד ידוע שאתה חי בג'מייקה, עובד בג'מייקה. הסאונד הוא מאוד ג'מייקני, הוא מאוד, אה, אפשר להגיד, עדכני לג'מייקה, אבל ישראל בכל זאת, אנחנו בחמש, שבע, שש, אה, שמונה שנים של אה, איחור אופנתי. בואו לא נקרא לזה פיגור. <laughs> של איחור אופנתי. אתה חושב שיהיה קל לאנשים עם, ה, עם הסאונד המאוד מאוד up to date ש, שהבאת? כן, כן, אני חושב שאנשים סך הכל מקשיבים לשיר לפני שהם מקשיבים לסאונד. והשירים טובים. והסאונד זה רק העטיפה שבממתק, אתה מבין? זה רק נותן את העניין לישבנים ולעניינים, <laughs> לזוז כמו שצריך, אתה מבין? כן, אבל ש... גם אם אתה מוריד את הסאונד ושר את השירים עם גיטרה, זה פוגע ושורף שככה אגב שמעתי את רוב דבר, השירים בפעם הראשונה. נכון. וששמעתי אותם כבר מוקלטים, ואחרי עבודת ההפקה, אמ, אמרתי, וואו. כאילו... איך הוא הרס, איך הוא הרס. כן, איך פילוני הרס הכל. בדיוק זה מה שאמרתי. טוב, אני חושב, אני חושב ש... להפך, אני חושב שהסאונד יהיה מה שיחבר, אתה יודע, יחבר את האנשים לשירים האלה. אני לא חושב ש... באמת, גם הסאונד, אני לא חושב שהסאונד הזה יפריע להם בגלל שהוא אתה יודע, הוא מה, ש, הוא מה שקורה עכשיו, הוא הדבר שקורה עכשיו. ההפך, ההפך, לא יפריע בכלל, אני חושב כן. שסאונד טוב והפקה טובה זה דברים שמוציאים את השיר כל כך טוב, שאתה נכון. לא שם לב, אתה רק מקבל את המכלול הזה לתוך הפנים. עכשיו אתם יודעים שהולכים, אתם יודעים, אמרתי לכם את זה קודם במיקרופון סגור, אני אגיד את זה גם במיקרופון פתוח. אתם יודעים שהולך להיות לכם מאוד קשה עם האלבום הזה? יאמן. תשמע, שום דבר לא קל. מה, אבא שלי היה אומר, הדבר היחיד שקל בחיים זה להשתין במקלחת. כל השאר, <laughs> כל השאר קשה. אז, אז אתה יודע, זה אוכל גם פה, כי, כי מה, למי קל? לאף אחד לא קל, אבל אני, אנחנו מאמינים במה שאנחנו עושים, אנחנו יודעים שזה טוב, אנחנו יודעים שזה, שזה שירים טובים, ואין שום סיבה שזה לא יעבוד, גם אם זה ייקח זמן. יותר או פחות. טוב. זה העניין שלנו. אנחנו עוברים לשיר השני, יאללה בואו נחזור למוזיקה. לך. אנחנו עוברים לשיר השני באלבום שהוא הסינגל הראשון, אמ, והוא גם אה, נתן לאלבום את שמו, עוקף מלמעלה. בומבה. אני מעביר לכם את המסר טלפטית, נותן בראש בדרכי הפרובלמטית. כשאני מצליף אני פוגע מתמטית, אחד אחד אני קוצר באופן אני מגיש את המציאות האנטי-פלסטית. את החיים אני אורז חורז בומבסטי זו האמת אשר הולמת בנו דרסטי האלטרנטיבה הפנטסטית אם ננסה לבחון את היותנו אובייקטיבית נראה אותנו נרקבים פסיבית מה שמדליק אותי שוב משהו אגרסיבית שוטף וקוצף עם המוזיקה מסיבית מתפנק על המיקרופון פסיכופטית אצלי ביד הספליפים של אריסטוקרטית צורק בדרך אל החופש סיסטמטי בלב חפץ ובנפש מיליטנטי מה זה חופש? שלי לוגיסטית מול ההתרחשות אני ערוך מיליטריסטית אל מול עולם הולך ומטמטם סדיסטית עולם אשר ליבו שלא כפה בו סטטיסטית איך זה לחיות בתוך חברה פוסט-טראומטית שמתמכרת לשנאה הנרקופטית איך היא תובעת בביצה הבירוקרטית עיניים מתות שמביטות בי אנטיפטית כשהיא מתגנת לי את המוח סלולרית היא ומצפונה המפורט מולקולרית זה המאוחסן לשעת הצורך מודולרית זה הממותג המשומן כולו דולרית מוגבה מבהיר את האש מציג אותה ווקאלית המילים שורפות לא נשרפות אותו כפרבלי תמיד בן תזוזה מתנהל מול דיסטיילי אני לוחם את הקרבות שלי מנטלית מה זה חופש בכלל? רומנטית חוטף וחומק בשטיפות המוח אקרובטית אי אפשר לדחוס אותי לתוך סיסמה קרובטית אי אפשר לדייק אותי, לשווק אותי אותנטית אי אפשר לסנדרר אותי, לשקר אותי קוסמטית הטוב בשאבל היוצר אותו מגנטית מחלף את כל המסכות מכם דואלית מפחיד רק עליי, עובר אליי, עוקף מלמעלה. ברום! כי מה זה חופש בכלל? נמשיך, רצינו רק אה, פילוני ואני להגיד... אה, שלוח הרבה כבוד והרבה בהצלחה והרבה אהבה לקאשי ולקוואמי כן. שהוציאו שני אלבומים ואתה יודע, יעלו וירבו ויצליחו כי אנשים נהדרים וחבר'ה מוכשרים ו... מכל הלב. שיהיה בהצלחה. אתה חמוד, אבל הרעיון בתוכנית זה לעשות ספיישל לקאשי, אחרי זה בספיישל של קוואמי, שבוע אחרי זה להכפיש את קאשי, <laughs> ואחרי זה בספיישל שלך להכפיש את קוואמי. אוקיי. אה, חייב להיות פה סדר בעניין. אבל צריך להיות ספיישל גם אחריי, לירון. אה, כרגע לא. לא. כרגע אין כלום אחריך. בדיוק, כרגע... זה ואקום אתה לא, משאיר, כזה חלל, כזה חלל. אני עושה תנועות עם הידיים. כן. כזה חלל. וואו, איזה גודל של חלל. <laughs> תודה. כרגע אחריכם זה שלי. רגע, מתי אה, האלבום יוצא? לא אמרנו מתי האלבום יוצא. 27 לשני. 27 לשני. עוד אה, עשרה ימים מהיום. עשרה ימים מהיום. יפה. תספרו את הדקות, את השעות. כן, תגיד לי, אה, זה השיר הראשון שהוצאתם מהתקליט. איך... בן אדם ששומע את השיר ללא מילון <laughs> אמור להבין אותו. תן לי בבקשה, נרקופטי? נרקופתי האמת שזו מילה של החבר'ה שלנו, שזה בעצם מתאר את החבר'ה שלנו. בגלל שגדלתי... אבל הם גם מילים שלא קיימות! לא, אתה יודע שבגלל שגדלתי בחבר'ה הייתי בטוח שיש כזאת מילה. כן, אני יודע. <laughs> אין, זו מילה, ש... אבל זאת, אני חושב שזו מילה אולי היחידה שהיא מילה שלנו, כל השאר זה מילים... אה, ודוגרי, מה, אה, ישבת אה, לכתוב ואמרת... תשמע, זה התחיל, זה התחיל. רגע, אני אחפש בגוגל משהו שמתחרה זה מיט? זה לא, תשמע, זה התחיל בתור... תסלח לי על הביטוי הנלוז הזה, תרגיל אינטלקטואלי כזה אוקיי. בכתיבת אה, טקסט מחורז. שהרעיון היה לכתוב שלושה בתים על אותו חרוז כל הזמן, ושזה יהיה חרוז אה, של מילה לועזית שתמיד אתה יודע. עכשיו, זה התחיל ככה, ועד שהשיר הזה קרה, עברה יותר משנה. מהרגע שהמשפט הראשון נכתב עד שהוא נגמר כטקסט, שנה. וזה התפתח פשוט לסוג של אה, כאילו שפכתי לשם את כל מה שאני חושב על מיליון דברים, ופתאום לאט לאט זה התחיל להסתדר לי והתחיל להתארגן לי לסוג של מניפסט, וה... וגם התרגיל הזה עבד. זאת אומרת, אני מאוד אוהב את זה, אני מאוד גאה בקטע הזה. אפרופו מניפסט, אמרת מניפסט, יש הרבה אה, תובנות באלבום הזה, נקרא לזה ככה, שלך לגבי החיים. זאת אומרת, זה, זה צעד אחד יותר מהאלבום הקודם. זאת אומרת, אתה הולך עוד צעד אחד קדימה. עוד שנה אחת שעברה, שנתיים. תשמע. אה, בהרבה מובנים כן, שוב, בגלל ש... אנחנו עוד נגיע לשירים האלה. אני אגיד לך, יש הרבה מקומות ש... נגיד שהיום אני מסתכל על האלבום הקודם. אני מעביר לכם את המסר, טלפתי, נותן בראש בתרגיל לא הפרובלמטי, כי אני מטריף, אני פוגע לא- לא מתמטי. לא פגעתי בנקודה שכמו שאני מרגיש לגבי היום, וכשכתבתי את זה אז חיפשתי להיות עוד יותר מחודד, אז אני חושב שמרגישים את זה. אפשר להגיד גם שהתבגרת. לא, לא, די, עזוב אותך, זה <laughs> קלישאות, תשאיר את זה לאחרים. סליחה, אבל לא, זו כן. דעתי. בסדר, דעתך לא נחשבת. נתתי לו כזה ואקום וחלל לפני <laughs> כמה רגעים. גורי עדיין בטוח שאנחנו בטלוויזיה. באמת, כאילו הוא מתנהג פה, הוא נותן פה שואו. גורי תותח בטלוויזיה. כן. שם אין איזה תימני שיגיד לו, לא מקשיבים לך. <laughs> אה, יש אשכנזי לעומת זאת. אשכנזי. כן, אה. אמ, מה רציתי להגיד? אה, אתם אה, נמצאים... אני מת עליה עוד מהלום הערב. גם אני. גם אני. אני יש תמונות שלה מתחת למיטתי. אוקיי, בואו נעצור כן, את זה אוקיי, אתם נמצאים על כן. ספיישל לכבוד האלבום החדש של מוקי שיוצא בעוד עשרה ימים, עוקף מלמעלה. אתם יכולים לזכות באלבום הזה אם תתקשרו לטלמסר של העסק, 03 765 2252 20 עותקים חתומים. כמה? 20 עותקים. 20 עותקים חתומים, 03765-2252. אתם לא צריכים לבקש שירים לתוכניות הבאות, מכיוון שבשבועות הקרובים אין תוכניות. וזו הפעם אה, הראשונה שאני רואה אנשים מעבר לחלון של הטכנאי, לוחצים <laughs> כן, בטלפון שלהם, מתקשרים. 03765-2252. <laughs> טוב, אנחנו מגיעים לאחד השירים, אחד משלושת השירים שאני הכי אוהב בדיסק, וזה שיר התחרות טוטאלי שנקרא... זה הוא, או יותר נכון, זה הוא! זה הוא! חריש נופע בידי נטויה על הבמות אני בא במורה גדול במופתים ובאותות אני מגיע עם ארגזים של חרוזים מהגהנום לא נחכה ליום שיבוא זה הזמן להביא את היום המוזיקה היא הנשק שלי, מהפכה היא הדרך שלי אש על הלשון ויש לי מסר לאומה שלי כי הקבע הם חזק הכלא לא רחם, חרון אפי עליהם, שופך חמתי עליהם גיליתי ששיקרתם לי ועכשיו אני בוער אל תנסו לברוח, אל תנסו להסתתר עושה שפטים, וסוחרי אשליות, מוכרי הנשמות אנשים מתים כי שכחנו איך לחיות על המיקרופון קוראים לי אין לך כבוד אני לא כאן כדי לשחק איתך, אני כאן כדי לעבור מילי כמו סכינים ואני חוצה בנשמות קורע מחשבות, מבעיר עליה אקסקלוסיב כולם ישאלו מי זה ששרף אותם ואיך הם ננעלו בסוף השיר הזה אתם תגידו ותדעו כשהשמיים יפתחו וכולם ישאלו מי זה ששרף אותם ואיך הם כן. בסוף השיר הזה אתם כבר לא תשאלו של המילה הכתובה אני הורג אותך עם מוזיקה תכין מצבה בוא ותלמד איך הדברים קורים אצלי בחווה איך זה נראה אחרי שירות חובה אצלי בצבא הכהן אשר על הבמות מתהלך בארצות החיים מרגיש בעצמות מה שאתם אפילו לא רואים שומע קולות מפצח ראשים עם מילים שיכולות לעקור הרים מפרק סלעים הזעם הנקי שלך הדם חם של הליריקה גם שם בסטטיסטיקה הסם במטאמיסטיקה אני המקל בגלגלים של הפוליטיקה העשן בעיניים של כל הרוצים חתיכה ממך חיים בתוך מרתק ואני מוציא אותנו די להתכופף מתכופף מול מה שלא אנחנו כך עוד להתכתף ובוא איתי שורף שהשמיים יפתחו וכולם ישאלו מי זה ששרף אותם ואיך הם ננעלו בסוף השיר הזה אתם תגידו אה? בטרור זהו! כמו מים היא תצא אני קורא לה, היא כל מה שאני רוצה היא תיפול עלינו גשר כמו משקה את השדה כמו קורעת את הלב החוצה מהחזה דיבוק זה, תשים לב מה אתה עושה מה אתה אומר, מה אתה אוכל, מה אתה שותה מה נכנס לך לפה ומה יוצא אם אתה מסתובב על מה אתה הוזה אז מי זה? הולך בינינו מתחזה על מה אתה חותם, עם מי עשית חוזה את הפקודות של מי? אתה ממלא אני רואה מה אתה מסתיר, מה אתה כל כך גאה תלעלו, בסוף השיר הזה אתם כבר לא תשאלו. זהו! זהו! זהו, אמ, בשיר הזה יש דרבוקה, ויש קנון, ויש עוד, ו... נשמע ג'מייקני לחלוטין. <laughs> ואלה כלים... שה playback הזה התחיל בג'מייקה והמשיך פה בארץ, התקשרתי לטאמר, כולם מכירים את טאמר וזה. תאמר? תאמר, אנחנו צריכים את הסאונד שלך. עם החטא, עם החטא. <laughs> וריגל לנו אה, את הלהקה של סאלח, שזו להקה של נגנים מהצפון. הם באו, זו הייתה רביעייה באולפן. פתחו איזה 60 סוגים של כלים. פשוט הקלטנו אותם כל היום, ואחרי זה ערכנו אותם. סידרנו אותם. גזיר גזור. אה, צבע מיוחד. שכמה שאתה יותר מצליח, ככה יותר לך, יש לך יותר מה להפסיד. אה, זה משהו שמלווה אותך? תשמע, זו שאלה, אני פרו... שאלה הולך... פרובוקטיבית. זה, אני פרובוקטור ידוע. אה, שמע, כבר השאירו אותי שלוש פעמים מפה. ככה זה. אה, תשמע, זה, זה, יש בזה הרבה אמת כמובן, כי כמו כל קלישאה היא מתחילה מאמת מסוימת, אבל זה, אני מאמין שזה עניין של גישה, זאת אומרת, ככל שהבן אדם אה, יודע מקומו ולוקח את הדברים בפרופורציה, אז הוא מבין שזה... חיים זה משחק כזה. לא, בסדר, אני אומר... פתח, עכשיו, אני לא אומר ש, שלנו, פילוני ואני, אנחנו כאלה אנשים והכל סבבה ואין אה, לחץ ואין... בטח שיש. אבל uh, משתדלים, אתה יודע, לקחת דברים מפרופורציה, להבין שזה רק פרק בחיים, וכל דבר הוא פרק, ולטוב ולרע, יש פרקים שאתה משחק אותה בקטנה, יש פרקים שאתה פחות, וה, והכל סבבה, אנחנו מאמינים שגם הפרק הזה יהיה אחד המוצלחים בספר שאנחנו כותבים לנו. אוקיי, okay, אבל, אתה יודע, בהתח... אלבום שמגיעה הצלחה גדולה. אמ, אתה נורא מרוצה ממנה ואתה אומר וואלה הנה המוזיקה שלי הגיעה להכרה ואז בערך שעה אחרי זה אתה הופך לסכיזופרן, אתה אומר אוטוטו כולם יתחילו לשנוא אותי. ובמדינה כמו ישראל זה נכון. זה נכון. כן. זה נכון, כי באמת, שנייה אחרי שכולם מחבקים אותך ואוהבים אותך, כולם מתעבים אותך, ורוצים אה, בשפת הטוקבקים שתמות, ואם כן. אפשר עכשיו. כן, שנייה אחרי שתצא מהאולפן. וזה... אתה יודע אני כאילו- מרגיש שלירון מוטרד, אחי. לא, לירון, לירון, אני אסביר לך. אני אסביר לך. לא להתערב בפלואו הזה. אני אסביר לך. זה מרגיש לי מלחיץ. להיות בעסק שחור או להיות לירון טני זה מעולם לא הצלחת ככה שאין לך מה להפסיד. אז אה, לעומת זאת, גורי פה מכניס את אלמנט ה... מה קורה? מה יש לך איתי? האלמנט הטוקבקיסטי, נקרא לזה ככה. הייתה שאלה בסוף הדבר כן, הזה? כן, אם זה לא נורא מלחיץ לעבוד... זה כאילו- לא, זה, זה קיים, זה קיים, זה לא משהו שמלווה אותך כל יום, כל היום, ויושב לך בראש, זה קיים במידה מסוימת. זה לא נעים, מלחיץ, שוב, זה עניין של איך אתה לוקח את זה. זה קיים, זה לא נעים וזה ממכר. אה, מבין אה, על מוזיקה, בכלל בחיים, צריך לזכור את זה תמיד, שהרבה יותר, יותר קשה לשמור על הטופ. לשמור על המקום שלך בטופ. נכון, לא. ובגלל זה כל הכבוד לרוני סופרסטאר. עכשיו בואו, אנחנו <laughs> מתקדמים. כן, אנחנו מתקדמים. אוקיי. אנחנו ממשיכים לעוד שיר. אתם כאן בספיישל בעסק שחור, באולפן אה, פילון ומוק, האלבום השני, אלבום הסולו השני של מוק. לשיר הבא קוראים שיר שאני מכור אליו, זה לא נגמר עד שזה נגמר. זה לא נגמר עד שזה נגמר. שהשקר מת ונקבר אנחנו האש, אנחנו האפשר דפוק את המלך בשר כי לפי חרב הכה בהם, פטיש בראש אתם בהם שמיים מסתירים פניהם כשסופרמוק פורע בהם אני קורא להם לבוא לקבל כי מגיע להם שרים בפנית להשאיר מהם, המיקרופון מצדיק בהם גונבי דעתנו וכספנו הנלחמים באמונותינו חלומותינו עסק שחור, אקסקלוסיב הם שוברים עצמותינו, שופכים את דמנו אנחנו החיים הזכאים למלחמה בהם החורגים מתוכניתם ומסגרותיהם החומקים מהם, חיינו נקיים מהם הלא מתערבבים בהם ולא נקנה מהם זה לא נגמר עד שזה נגמר עד שהשקר מת ונדבר אנחנו רואה שאנחנו האפשר לדפוק את המלך, לדפוק את השר, אאו אאו זה לא נגמר עד שזה נגמר עד שהשקר מת ונדבר אנחנו רואה שאנחנו האפשר פוקחים עלינו עין, נשים עליהם זין, לא אוכל איתם את הלחם, לא אשתה איתם את היין, צועק להם שנים, לא מבינים אותי עדיין, מראה להם בפנים, הם לא רואים באמת בעיניים, עולם צורח וצורח, נבלע בהמולת המון אדם, מאף אחד אין את הדרך. ולא רואים מרוב המלך אה! משכפלים בנו, הורגים בנו נוטפי שומן ודם מעוורים בנו, משניאים בנו, לא אתן ידי בידם לא נשים ראש בחיקם, לא נתפתה לחיבוקם לא תמיד הרוב צודק, בדרך כלל הוא מטומטם זה לא נגמר עד שזה נגמר עד שהשקר מת ונגמר אנחנו אש אנחנו האפשר לדפוק את המלך, לדפוק את השר אה, זה לא נגמר עד שזה נגמר עד שהשקר מת ונגמר אנחנו אש אנחנו האפשר לפי חרב הכה בהם פטיש בראש אתן בהם סופרמוק מרגיש כל הדרכים להילחם בהם אף פעם לא מוריד את הראש תמיד עיניים מול עיניהם אני לא הולך לשום מקום אני רק מתחיל להתחמם האהבה שלי היא נשק של לירון זה הקטע שעוד מעט הולכים בו מכות שריקך מולך בהם פותח את הפה באמת ישר לא מגמגם אז אני נגמרתי ובדיוק על זה אני חולם זה לא נגמר עד שזה נגמר עד שהשקר באמת נגמר אנחנו אש אנחנו אש אנחנו אש בתוך החשיכה שמסביב נזהר נהיה כוכבים פה, נהיה מחר נלך ביחד, נלך ישר אל העתיד זמנכם עבר, הסוחרים בזכותי להיות מאושר קונים בזול ובוכים יקר מפרק אותך לפי הדור תיקחו מספר חפרו לנו בור אבל לכל מי שחפר זה לא נגמר עד שזה נגמר השקר לא מסופר אנחנו אש, אנחנו האפשר אנחנו אש, אנחנו האפשר אנחנו אש, אנחנו האפשר אנחנו אש, אנחנו האפשר איזה צבע ג'מייקני יש לשיר הזה. איזה חרא יש בסוף השיר הזה. פשוט התחרעות טוטאלית. טוטאל. זה מוביל אותי לשאלה, יש מין אה, אה, דוקטור מוקי ומיסטר הייד. <laughs> יש, אה, אתה, בעצם, יש לך את מוקי המכסח, קפיץ מטורף של אנרגיה, יש לך משהו מאוד מאוד רך. שתכף נגיע לחלק הרך. ברור. מה, אני שואל את זה, מה, מה אתה יותר אוהב? איזה, נו באמת, זה כמו, אתה יודע, כמו שאומרים אה, ילד עם האבא. איך תזדהן, שאלתי, תענה, מה הבעיה שלך? יש, יש לכל דבר את המקום שלו. נגיד, אני יכול להגיד שעל במה, אני יותר אוהב את הבומבה. התחרות. כן, ובאולפן, אני יותר אוהב את ה... אלה שאני יכול, אתה יודע, ממש לצלול לתוך אה, מקומות אחרים בכלל. ו... מה, אפשר לפקס את האנדרנלין הזה שיש על ה... שעל הבמה הוא מתפרץ ובאולפן אתה יותר... אה, לא, גם, ב, גם, גם, ה... גם באולפן יש המון אנדרנלין, השאלה, פשוט אתה לומד לנתב אותו ו... ולהשתמש בו אחרת, אתה יודע, בהתאם למקום שבו אתה עובד. איך שומרים באמת על האנדרנלין באולפן? הרי הכל חתוך כל כך, אתה... אה, יש לי מפיק משוגע. כן. <laughs> משוגע. כן. יש לי חגורה כזאת מיוחדת. כן, מצליף, מצליף, מצליף. <laughs> תגיד, ומה זה... יש המון המון רפרנס. אה, אה, אה, התייחסות. התייחסויות כן. תנכיות. בכל השירים יש ממש שפה תנכית. אני מאוד אוהב, תשמע... אחלה ששאלת על השפה, כי אז... כן, תמשיך. אומנות וכתיבה בעיניי זה המון אני לא אגיד בעיקר, אבל זה המון אסתטיקה, אוקיי? עכשיו, אני משתמש בשפה התנ"כית, קודם כל, במובן, ברמה האסתטית של זה, בצליל של השפה, באיך שהיא מתגלגלת. מצד שני, מצד שני, בנוסף לזה, מדהים אותי כל פעם מחדש שאפשר, אתה יודע, לדבר אותה שפה שדיברו אנשים לפני אלפיים שנה, אני יכול לדבר איתה בשפה הזאת איתך היום, ואנחנו מבינים, זה גדול, זה אין דבר כזה למקום אחר, זה, זה מיוחד. וזה וזה נורא יפה בעיניי, ואני מוצא לנכון, אתה יודע, לשלב את זה בתוך ה... אני לא מדבר ככה ביום-יום, אבל אה, אומנות היא לא יום-יום. אומנות היא סוג של זיקוק של החיים. ובכלל, ואתה בכלל דיברת על אומנות, ואני שמח שאתה דיברת על שפה, ואתה דיברת על אומנות, כי זה מוביל אותי לשאלה שמבחינתי היא מאוד חשובה, כי כשאני מראיין את שניכם, אני מרגיש קצת שאני מראיין אה, משהו ממני, מכיוון שאנחנו מכירים עוד בתקופת אה, ילדותכם ברוקסן, שאני הייתי שם השיכור, או כמו שקראו לי הדי-ג'יי. <laughs> ו... וואלה, שעליתם לבמה, חטפתי את הבומבה לפנים. אני ידעתי שאת המוזיקה הזאת עושים באמריקה, לא ידעתי שעושים אותה ביבנה. ואז אתם לקחתם, עברתם אותה, הבאתם את האלבום הראשון של שב"כ ס'. תגידו, אתם מסתכלים מסביבכם, ואני יודע שאתם מסתכלים מסביבכם, ועוד פעם, אני שואל שאלה שהיא סוג של שאלה לעצמי. ההיפ-הופ הישראלי ברוב רובו נהיה עילג. אמ, בשפה נכה, בשפה נכה וצולעת. ולילד הזה פיללנו? אה, אני אשמח לסתור אותך אחרי זה, אבל בבקשה, מוקי. תשמע, במקרים אה, מסוימים אתה יכול לסתור אותי, על פי הרוב, אתה לא. עוד מעט אני נותן לא. לך סתירה, אז אוקיי. בוא, בבקשה. אה, שוב, זה נקודה שאתה יודע, אפשר לדבר עליה הרבה זמן, אבל לנסות להגדיר אותה בקצרה. <clears throat> יש, אני מוצא, לי, באופן אישי, לא נעים תמיד לשמוע את השפה באמת הלא נכונה אולי, אבל אני חושב שבשביל בשביל האנשים בדור הצעיר, דור שלנו, אפילו מתחתנו, החבר'ה שהם, אתה יודע, היום בתיכון וכאלה, זה... זה חלק מהם, ככה הם מדברים, אתה לא... יכול להיות שהשפה צריכה להתאים את עצמה לזה, ולא לא לבוא ואתה יודע, לראות אולי להרגיש אולי גם מיושנים ועתיקים, כי השפה זה דבר חי, והשפה העברית במתכונת הנוכחית שלה היא קיימת 120 שנה, אוקיי? בסך הכל. והיא חיה ונושנת ומתרחשת וקורית כל הזמן. אז אם למשל היום יש הצעה באקדמיה ללשון להפסיק את ההפרדה בין שלושה לשלוש, זכר נקבה במספרים למשל, כי כבר אין טעם, כי 90% מהאוכלוסייה לא יודעים להגיד את הדבר הנכון. אני יכול לחזק את דבריך במשהו? כן. מוזיקה זה ביטוי, וזה ביטוי אה, אה, שהוא בשביל כולם. נכון. הוא לא בשביל אה, אליטה והוא לא בשביל אה, אנשים שלמדו באוניברסיטה, הוא פשוט ביטוי והוא מס, כלי לרוב של החלשים ושל המתחזקים. החלשים אני מסכים איתך לגמרי, אבל אני חושב שהחלק, הבעיה היא שלירון מציין, ובצדק, היא שהחלק הקצת נכה של השפה, הוא יש לו חלק גדול מדי. במה שקורה בהתרחשות המוזיקלית. יש לו חלק גדול מדי. אני חושב שיש לו חלק גדול מדי באשמה, אני לא חושב שיש לו חלק גדול ביציר. בסדר, את החלק אוקיי. של האומנות וביזנסמן. כן, בוא נגמור את זה כאן. אמ, בוא נעצור את זה כן. כאן. טוב, אנחנו עוברים עכשיו לקטע שנקרא כל הנושאים. אני יכול להגיד משהו על השיר הזה? בוודאי שכן, קודם כל מתארח בו כימי מחלוצי החלל, חמי. אה, חלוצי החלל, חמי משב"כ סמך קודם כל. חמי משב"כ סמך, אוקיי, פישלתי, נכון. כמובן, לא, נכון. כמובן שחלוצי החלל שזה הרכב, אתה יודע, נהדר ו... ועוד יעשה, יעשה הרבה גלים. אתם הולכים לעשות איתם אלבום שני, זה הזמן אה, לגלות את זה. נכון, נכון. אה, הם הולכים להוציא את האלבום השני שלהם בשב"כ מיוזיק, שאני חושב שזה דבר מבורך. שב"כ מיוזיק. אה, ועכשיו תגיד אנחנו. את מה שאתה רוצה להגיד על השיר הזה. זה הפחד, זה מהווה את הפחד הכי גדול שלי. השיר הזה, פחד מטיסות, זה הפחד הכי גדול <laughs> שלי. השיר הזה מוקדש לך. אז תודה. הנה, כל אה, הנושאים פה בחרדה. אני רוצה להקדיש אותו גם לילדה חמודה שקוראים לה עדן. סבבה, סבבה, הקדשת. כל הנושאים, אתם מאזינים לספיישל לכבוד האלבום השני של מוקי, האלבום שנקרא עוקף מלמעלה, שעוד עשרה ימים הוא יהיה בחנויות. לקטע הבא קוראים כל הנושאים. ערב טוב! עסק שחור, אקסקלוסיב. הטייסים שלכם להערב? מוקי! אמי! פלאני! קם בואצ'ה! כל הנושאים! בקרקורות אנחנו ממריאים, מוזיקה תיקח אותנו לכוכבים. אין האפשר אחרת אל המאייעים, כל המחוגים על אדום ועולים. להדק חגורות אנחנו ממריאים, מוזיקה תיקח אותנו לכוכבים. אין האפשר אחרת אל המאייעים. שלכם לטיסה, כולם למקומות ויאללה ניסע. נמריא על המנגינה, נצא למעשה. ניקח את הסיבוב אל האין כניסה, בכיוון הכללי של ההשראה. בין העננים תחת התראה, בתיקי המשטרה יש לי הרשעה. לוקה בהפרעה חמורה, בסימן עלייה לכיוון המעבר, נקיף את העולם בלי לצאת מהחדר, להתכוון להרגיש את התדר, מוגבל להסית ולהדיח בעדר, זה שנושם חיים ומוזיקה, בוער ממנה, שורף איתה, עובר את דרכי, אני מחליף צורה, לצינור שמחבר שמיים ואדמה, נוסעים, להדק חגורות אנחנו ממריאים, מוזיקה תיקח אותנו לכוכבים, אל האפשר אחרת אל המאייעים, כל המחוגים על אדום ועולים, כולם למקומות אנחנו נועלים, להדק חגורות אנחנו ממריאים, אל האפשר אחרת, אל המאייעים ואנחנו עולים עולים שבת מיוזיק, עוברים אל המסך הבא כל שופר בחוצות ותרועות מלחמה אצלי כמו מניפה, נפתחת את ההכרה עולה ברוב קהל וחיל על הבמה כאילו אין מחר זה שיר ששרים עם הגבות כן, עם הגבות אביס דבורה בדרך המהירה אל ההערה מצאתי מה איבדתי, למוזיקה נולדתי פקחתי את עיניי אל העולם ואז קלטתי כמה שנשרטתי, המרתי לא נחתתי בה כמו קראטה קיד, הנה מה תקלטתי עסק שחור, אקסקלוסיב. הם עולים. הנושאים, להדק חגורות אנחנו ממריאים. מוזיקה תיקח אותנו לכוכבים. אינה אפשר אחרת אלא מה יאים. כל המחוגים על אדום ועולים. כולם למקומות אנחנו נועלים. להדק חגורות אנחנו ממריאים. אינה אפשר אחרת אלא מה יאים. אנחנו עולים עולים ונוסעים. להדק חגורות אנחנו ממריאים. מוזיקה תיקח אותנו לכוכבים. אינה אפשר אחרת אלא מה יאים. כל המחוגים על אדום ועולים. כולם למקומות אנחנו ממריאים. מוזיקה תיקח אותנו לכוכבים. כוכבים, אל האפשר אחרת, אל המאייעים, אנחנו עולים, עולים, עולים. קבלו את חמי! נשארו אל החלל בכוכבים לגוע. למקומות הראשונים תופסים גובה. כל המתחרים שלי אוכלים את הכובע. את החרוזים שלי תאכל לקנות בדיוטי פרי כל דיילת א' א' פה היא דוגמנית לפני שתן לה את הדרכון או את הכרטיס בזה שיש מקום בתרטיאס פה לידי אם שיר ניקח אותך אל הכוכבים שם כל הצרות דירות ופירורים קטנים שחרר את החגורה ותרגיש בנוח אז מה אם אין לי רישיון וגם אין לי ביטוח מתכנן מסלול עם עיפרון ומחברת חללית מעופפת עובר מדלת לדלת חודר לתדר וחדר יוצא מכל מערכת תחזיקו חזק כן עכשיו אנחנו יוצאים כולם למקומות אנחנו ממריאים מוזיקה תיקח כוכבי, אלא אפשר אחרת אל המאייעים כל המחוגים על אדום ועולים ועולים להדק חגורות ממריאים עסק שחור, אקסקלוסיב אל האפשר אחרת אל המאייעים כל המחוגים על אדום ועולים ככה זה מרגיש כשאנחנו טסים להדק חגורות אנחנו ממריאים כולנו במקומות אנחנו נועלים אל האפשר אחרת אל המאייעים אנחנו עולים עולים עולים המוזיקה תיקח אותנו עד הכוכבים. ככה קוראים לקטע הזה כל הנושאים, אה, ומתארח בו חמי, אה, שחלוצי החלל אה, מוציאים את האלבום השני שלהם. הם מוציאים, כבר התחילו לעבוד עליו? התחילו, התחילו לעבוד עליו. איתך, התחילו, לעבוד עליו. איתך, אתה הולך להפיק אותו? אני הולך לפקח עליו. הבנתי, לפקח, אני הייתי פקח, אחי, לא תתרגע. דרגה. אמ, דרך אגב, כל הנושאים אשר ששמענו, יש... אה, הרידם המשעשע והמצוין הזה אה, נכתב על ידי אייל שחר, אה, ידוע בכינויו פרסון. פרסון. מר חבוב, אה, והפקה של פילוני, אבל הרידם של פרסון זה כבוד גדול. כבוד גדול. אמ, אנחנו עכשיו בעצם אה, הולכים לקטע הקצת היותר, תרשה לי להיכנס לעניין של הפקה. אסף פה, אמ, שהוא מגיע, לפעמים הוא תורם משהו לתוכנית, <laughs> הוא אמר שהסאונד נשמע קצת יותר אלקטרוני באלבום הזה. זה נכון? נכון? כן. יופי, אוקיי, הלאה. אתה רואה, אסף, הבאת שאלה טובה. ואני לא, אגיד לך מה, האמת היא שאני חושב על זה עוד הפעם, אז אני לא מסכים. <laughs> יופי, בוא נמשיך. אוקיי, תודה לא, רבה, לא, אסף. נו, תגיד. אה, יש לנו להקה שאנחנו עובדים איתה כבר שנתיים בהופעות, ודווקא החלטנו לעבוד איתה הפעם, אז יש לפחות חצי אלבום שהוא כלים חיים. זה פשוט נשמע כמו סימפולים וערוך כמו סימפולים, כי זה הסאונד, זה הצבע שאנחנו אוהבים היום. אבל הכל לקוח מאנשים חיים אמיתיים עם דם ועם <laughs> נשמה, שניגנו. אז... אה, אוקיי, okay. דרך אגב, עכשיו אתם, אה, אם במקרה הגעתם לגלגלצ, מה שקורה לאנשים, הם נרדמים ב-88 ופתאום הם מתעוררים בגלגלצ. לא, הם נרדמים באיילון, זה כמו באיילון. זה כמו ללכת כמו ללכת לישון עם אשתך ופתאום אתה מתעורר ליד נערת ליווי. אמ, סליחה? אז, אה, זה קרה, נו, לא משנה. אז אנחנו רוצים לספר לכם שאתם על השעה השנייה של עסק שחור. בספיישל לרגל צאת האלבום השני של מוקי. מוקי, ומוקי ופילוני כאן איתנו באולפן, וגם uh, הטכנאי שלנו די.ג'יי ברק וייס, חגי רובננקו המפיק, אני לא מבין בדיוק מה הוא עושה בתוכנית הזאת, כי מה יש להפיק בתוכנית הזאת. אה, אבל בסדר, נניח שהוא המפיק, ואסף הרשקו, זה אבי שבא לבקר רק כדי לשמוע את השם שלו ברדיו, הוא לא טורח להאזין לנו, הרי uh, שהוא לא, לא בתוכנית, ונמצא איתנו גם שב"כי כאן עם מצלמת וידאו, ואילן יוסים, וליאור, מה אתה עושה פה? ליאור ריקלטום, איתו נדבר אחר כך, ו... מאוד לא, <laughs> מפתיע. ו... ונמצאת איתנו גם דנה, שבכלל יש לה יום הולדת עוד מעט, מזל טוב דנה. אורה, אה, אורה גם פה, לא? בעצם זה... אה? לא, אה, איזה אורה? איזה אורה? כן. כן, כן. כן. בואו ניקח רגע, בואו פותחים לך רגע. <laughs> כן, להתענג. savor this moment. לא, זה היה רק 50 אחוז? ואתם יכולים לזכות באלבום הזה, אתם יכולים לזכות, אנחנו מחלקים לכם 20 עתוקים. עתוקים. בדיוק, יפה, תודה רבה עתוקים זה המילה העברית. לעסק שחור. עתוקים זה המילה העברית לצרובים. עתוקים. לצרובים. לצרובים, עתוקים. אנחנו נותנים תוכי ענק למי שמתקשר. <laughs> אנחנו מחלקים לכם 20. אל תגיד את זה סתם, כי אנשים אחרי זה אומרים, חבר'ה, מה עם התוכים? זה קרה, זה קרה. לא, למה לא קיבלתי אותו בדואר? 20 עותקים. כמה? 20, עוקף אה, מלמעלה. האלבום החדש האלבום אה, <laughs> החדש של מוקי, שיצא בעוד עשרה ימים לחנויות, 20 עותקים חתומים, 03 765 22 אנחנו פותחים את השעה השנייה ואנחנו סוג של עוברים פאזה, כי אנחנו מתחילים עם שיר שנקרא "אם לא עכשיו". אם לא עכשיו אז מתי? יאמן! כן. כדאי ולא כדאי, בחשבון מה לא כדאי די לנו, די לנו. תקשיבו, איזה שיר ענק. שולה על אותו העולם, רק מוטש יותר. לא הולכים ישר כשרואים מטושטש חבר. כולנו שווים רק כשחלק שווים יותר. הייתי אב, הייתי בורח אם היה לי מקום אחר. והפחד יושב כבד, אפשר ממש לגעת בו. ממלא את האוויר, לא יכול יותר לנשום אותו. אומרים לו טוב האדם לבדו, אבל הוא בין כה וכה. יש לו יותר מהכל, רק לא מעצמו. עכשיו אז מתי? כמה אפשר עוד לחיות באולי? לא כדאי ולא כדאי, חיים בחשבון מה לא כדאי? די לנו, די לנו, צ'ה. אם לא עכשיו אז מתי? כמה אפשר עוד לחיות באולי? לא כדאי ולא כדאי, חיים בחשבון מה לא כדאי? די לנו, די לנו, די מסתכל לחיים עמוק בתוך העיניים כבר לא מתפלא על שתיקת השמיים פשוט מתמסר כמו סלע למים עדיף לחיות על הרגליים מלמות על הברכיים אני רושם, אני רושם כי אחרת זה חונק אותי נושם, אני נושם גם כשזה מרעיל אותי חולם צריך רק להתחיל, אני יודע שאם נסתכל טוב נראה איך כל יום אנחנו גדלים קצת, נשפכים לצדדים אבל רוצים אל האמצע, נמנעים מלהרגיש כי זה כמו מלח על פצע דורסים את עצמנו כשדוהרים אל הנצח ואם לא עכשיו אז מתי? כמה אפשר עוד לחיות ואולי מרוב כדאי ולא כדאי, האם בחשבון מה לא כדאי? די לנו, די לנו, צ'ה, די אם לא עכשיו אז מתי? כמה אפשר עוד לחיות באולי? מרוב כדאי ולא כדאי, חיים בחשבון מה לא כדאי? די לנו, די לנו. עננים אפורים מכסים שמי הערב. זה הולם לי בראש, הכלא לא הרב. יש קוראים אל הגם, אבל אני לא בקרב. Yeah. כמה אפשר עוד, כמה אפשר עוד, מרוב כדאי ולא כדאי, בחשבון מה לא כדאי לנו, די לנו, די לנו. די! די! אם לא עכשיו אז מתי? זה, המקום לעשות, הרבה כבוד לאיילה עם גדשת שעושה כאן את הקולות רקע המדהימים ולמרי אחותה שגם היא שרה איתנו ואנחנו אוהבים אותה מאוד גם אנחנו אני לא מכיר אותם, אבל אני אשמח לאהוב אותם. גם <laughs> אוהב אותם בלי להכיר אותם. אז אני אוהב אותם. אם לא עכשיו, אה, שבו יש את המשפט שעדיף... איך זה הולך? עדיף לחיות על הרגליים מלמות על הברכיים. זה נכון, זה משפט של מוניקה לוינסקי, נכון? <laughs> In a way. <laughs> In a way. אה, אני מרגיש שבשיר, מה אתה רוצה, גולי? האסוציאציות שלו זורקות אותנו למקומו. אה, שאני מרגיש שבשיר הזה הגענו לג'מייקה, נכון? זאת אומרת, זה שיר שנשמע... לגמרי אה, ג'מייקני, המנון ג'מייקני, כאילו שורשי. הפלייבק של השיר הזה, האמת, התחיל בג'מייקה עם אומן שנקרא ג'ה מייסון, תקליט שעשיתי בג'מייקה, ולקחנו את המוזיקה משם והלבשנו את הטקסט. אה, וגם גיטרה חדשה עשית. והוספנו גיטרה חדשה לשיר. שזה, שזה פחות או יותר, אנחנו הגענו לשלב... לשלב הזה, ש... לשלב ה... אני יודע איך אני אגדיר את זה. קודם בתחילת התוכנית היה כאן אה, אה, הזמר הנפלא הזה שקוראים לו... אה, <laughs> לא, <laughs> <laughs> לא, זה הסלקטור שהפחיד, זה ה-MC שהפחיד את גורי. הפיטה, הפיטה ווארי הזה. שיש בזה את, יש בזה את הלך הרוח, את הלך המחשבה של הרסטות. למה רסטות? כאילו, למה אני קורא לזה רסטות? הלך המחשבה של הרגע השורשי, ככה אני אגדיר את זה? כן, אני, אני אגיד לך, אני חושב שההשפעה של הרגעי אצל, אצל פילוני ואצלי, היא, היא, היא לא, אתה יודע, אחד לאחד, כי אנחנו לא עושים שירי רגעי. נכון. אבל מה, שעוב, מה שלקחנו משם זה את רוח הדברים, את, ה, את, ה, את המרד במוסכמות מסוימות, את הלחימה למען חופש. אה, אה, את הנונשלנטיות שבתחכום. <laughs> אוקיי. אתה יודע, עמידה, אה, של יחיד, עמידה של יחיד מול מערכת, של חברה מול מערכת וכן הלאה, והדברים האלה, אתה יודע, הם מחלחלים. גם טקסטואלית וגם מוזיקלית, אבל אנחנו... אבל אי אפשר, אי אפשר להכחיש את ג'מייקה שינתה לשניכם את החיים. לי, לי לגמרי ולפילוני בטח מפני שהוא חי שם, ואם תשאל אותו יפה הוא גם מספר לך על... ספר לי. מה לספר, על הנחל או על הים? תספר לי על הנחל, על הים ועל אדולפינים. אה, אדולפינים? אדולפינים לא זה לא, אשתך אדולפינים. דורון, כמה פעמים אמרתי לך לבוא לראות פשוט? אין לי מה לספר, אחי. אתה צריך לבוא, אתה צריך... הנה, עכשיו אתם מסיימים את התוכנית. אתה נכון? יודע, פחות או יותר, אה, באיזשהו הפרש מסוים, גם גורי, גם אתה וגם אני הפכנו להיות אבות. אה. עכשיו אתה מדבר איתי. אבל אתה צעיר, <laughs> חביבי, אתה צעיר. אני ילד, אני. יש לי פזם על שניכם. <laughs> כמה יש לך עדיין? אה, יש לי לפחות אחת, שאני יודע עליה. <laughs> ג'מייקה שינתה, אתה חי על קו ג'מייקה תל אביב. כן. אמ, אתה חי שם ואתה חי פה. שקודם כל, זה לא מפריע לתהליך של העבודה של מוק ושלך? זה טוב, אתה יודע, להתקרב, זה לא נישואים, אה, זה לא חברות שכל הזמן הכל בסדר והכל טוב והכל זה, אנחנו צריכים אוויר אחד מהשני, אנחנו צריכים להתקרב אחד לשני, זה דינמי, זה טוב, אנחנו רגילים לזה. וככה זה גם, זאת המציאות, זה לא... אז חיים עם זה. ואיך היית אומר שג'מייקה שינתה אותך? כי, מה, כי אין, אין מה לעשות, זה חלחל. היא עשתה אותו פרח. עזוב אותך, לא משנה מה להגיד לך, לא משנה מה להגיד לך, היא עשתה אותו בגלל הנעליים שקניתי אתמול אני פרח. קודם כל בגלל האוטו לא, שיש לי אני לא פרח. הם לא כאן, הם אה, לא כן. אוקיי. היא עשתה אותו פרח ג'מייקה, בהגדרה. <laughs> זה הבן אדם עכשיו. לא פרח, נהייתי בדואי, ג'מייקנים הם כמו בדואים. <laughs> שנוסעים כזה, אתה יודע, קצת. אוקיי, טוב. עשתה לו הרבה טוב ג'מייקה, אפילו שמתבייש להגיד. לא נכון. מתבייש? מה רע לקום כל בוקר, ללכת לנחל, לשטוף את עצמך קצת? היכולת, לא תן לי, תן לי להמליץ על אשתי קצת. היכולת שלו <laughs> לתפקד בתור בחור, אה, בתור בן אדם, א', לבד, ב', לבן, במקום שם, ולהצליח כמו שהוא מצליח, זה מחשל, זה בונה, וזה עשה לו המון טוב. וזה... היי, ווייט בוי! כמה ו... <laughs> ככה קוראים לך? איזה ככה? קוראים? קוראים לי שם איילני. אה, היי, היי, לא אני, כזה היי מדיטיישן, <laughs> לאני. העניין הזה של uh, לעבוד בחו"ל ולחיות בחו"ל, זה, זה לא ממש עניין קל. זאת אומרת, אתה יודע, זה נשמע נורא קוסם לאנשים מבחוץ של כן, מה, הוא משחק אותה בג'מייקה. אבל זה אומר, אתה יודע, גם קצת חרא, קצת להילחם על המקום שלך ולנסות לפרוץ ו... לא? לגמרי, תשמע, צריכים הרבה מזל. אנחנו נסענו שב"כ ס"ך אה, לפני שבע שנים כבר, והכרנו... את חברת קריאנג, זו חברת הפקות שאנחנו בעצם מתארחים שם רוב הזמן, ונוצר קשר. וזה בעצם שיש שם, יש שם מש, ממש משפחה, שאני חלק ממנה, שעוזרת לי, אתה יודע, לעבור את כל התלאות של הווייט בוי בג'מייקה, ולוקחת אותי ללב העניין, ואני, השפה שלי היא מוזיקה. אני בא עם מוזיקה משלי, אני לעולם לא ניסיתי לעשות רגעי שג'מייקנים עושים אותו, כי הם עושים אותו יותר טוב. וזהו. כל שאר הדברים זה סתם. מג'מייקה במעבר חד לירושלים. אני חושב שהשיר הבא נולד בירושלים, כי, <coughs> כי הוא נשמע מאוד ירושלמי, בשיא עונת הפיגועים בירושלים, אתה ארזת את מטלטליך, מוקי, ועברת לגור ב... במין מקום כזה שכל פעם שהיה פיגוע אחרי זה התקשרתי לשאול אותך אם הכל בסדר, כי זה היה מין כזה, אתה יודע, גרת באמצע פחות או יותר. אני עדיין שם. ואתה חושב שבאמת העובדה שהיית בירושלים, עברת לגור בירושלים בשיא תקופת הפיגועים, קצת חלחלה העצבות? חלחלה קצת אל תוך האלבום הזה? אה, זה, זה, זה לא, לא לי להגיד. אם אתה חושב ככה, אני אחשוב על זה, ויכול להיות שכן, אבל... תשמע, קודם כל ירושלים מדהימה, מקסימה, וזה זה, זה אחד הדברים הכי חכמים שעשיתי בחיים שלי, לעבור לגור שם. זה מקום מדהים. מיוחד מאוד. ו... יכול להיות שכן, אבל אני לא חושב, אתה מדבר על השיר אלוהים, אני מניח. לגמרי. אז זה זה השיר לא, עכשיו אלוהים. אני לא, לא כן. יודע, אני לא יודע אם הוא התחיל, אני לא זוכר איפה הוא התחיל. אבל תשמע, אני חייב להגיד שהשירים באלבום הזה נכתבו על פני ארבע יבשות שונות, במשך שנתיים, אה, בכל כך הרבה מקומות שונים, ו... אה, יכול להיות שזה באמת חלק מזה, אני אחשוב על זה, אתה יודע, בקיצור, אני אחשוב על זה. השיר הזה מרגיש לי לגמרי ירושלים. אני כן, יכול לשאול שאלה ישירה ופשוטה, אתה באיזשהו תהליך התחזקות? אני, תשמע, קודם כל זה מעורר בי צמרמורת, אני מחוזק פה מהערק. שמעתי את השיר הזה, שמעתי את השיר הזה, ואמרתי, רגע, מה, מוקי חוזר בתשובה? תשמע. אני, שאלו אותי הרבה על זה, וזה קצת mm-hmm. קצת מצחיק. ממש לא, ממש לא, כי צריך להקשיב למילים. שני דברים. א', אני את התשובה שלי כבר עשיתי, מזמן. as far as I can... מה הייתה השאלה? כאילו. ודבר שני, אני חושב שכשאני אומר אלוהים, או כשאני שר על זה, אני לא בטוח שזה אותו דבר, אותו... אותו דבר שאנשים אחרים מדברים עליו, שאתה יודע, שהרבה אנשים אה, אסוציאטיבית מיידית מתקשרים לשם, אני לא בטוח שזה המקום הזה. כי אלוהים מבחינתי זה לא איזה אל נורא בשמיים, או איזה איש זקן עם, אתה יודע, עם זקן ארוך ולבן, או, או, או אל מפחיד, אלא... אתה מדבר שם על חדלות הקיום? מה, מה, לא יודע, משהו... אפסות האיות. אפסות האיות. כן, אבל, אבל זה, זה... זה מקום זה שאומר, נכון. אני, אני רוצה להתעלות ב, במשהו אחר, משהו לא... בגלל זה מאזיננו בני ה-14. משהו. <laughs> כן, <laughs> כן. נרדמו, וחלמו חלומות. זה בוא נעזוב את זה ונעבור אל כן. השיר פשוט. נדבר על זה כשהם ישמעו את השיר, אנחנו נדבר על זה. טוב, אני אשלח מכתב אוקיי, למעריב לנוער ואשאל אותם. <laughs> הנה, אלוהים, מתוך... מתוך האלבום השני. על בנים <laughs> בדיוק, על אה, בנים משהו חדש זה אחלה מדור. כן. <laughs> מתוך האלבום החדש של מוקי, שבעוד עשרה ימים מגיע לחנויות, תוקף מלמעלה, הנה אלוהים. He's בכוונה זה שיר שהוא על גבול הגוספל? כן. כן? בואנה, השיר הזה, אתה יודע איזה קשה זה להלחין את המילה אלוהים? חתיכת סרט. ספר את זה למתפללים בבית הכנסת התימני שבו, שאותו... אה, לפי כן, הכמויות שהשיר הזה מושמע... אז אתה בעצם נושא את שם אלוהים כל כך הרבה לשווא, אתה הולך להישפט בחומרה. <laughs> לשווא, חס וחלילה. <laughs> אה, התפתח פה, דרך אגב, במיקרופון סגור, דיון על אלוהות ועל אלוהים. אה, שהיה מאוד מעניין, כן, וחבל שאתם לא פה באולפן. ואז החלטתי לרדת מעדן החלון, ולהתיישב חזרה באולפן. <laughs> למרות שלא היה לי קורא לקנות, כי אנחנו במקלט. זה נכון. זה די דבילי, שבכלל התיישבתי על עדן החמום. קופץ למעלה כדי כן. להתעסק על הרצפה. <laughs> כן, עוקף מלמעלה. כבר התחלתי לא לעבוד. לא עליך, לא, לא עליך, לירון. לירון, אפשר אש? יש לי אותו. כן. אוקיי, אבל אפשר לא סיגריה? לא, אין לי. אה, אני סתם אעשה משהו עם האש. דרך אגב, לעשן זה לא בריא ואפשר למות מסרטן. אה, כן, זה חשוב לסיים. גם לשתות, גם לשתות זה לא בריא. אז אם כבר מעשנים ומתים מסרטן, בוא נשמע עוד שיר אחר. יאללה. אה, לא, כי תכלס הגענו לשיר שאני הכי אוהב באלבום. אה, אם אמרתי שיש שלושה, אז הגענו לשיר ש... עוד פעם, אתה יודע, לא, אתה לא, אתה לא מפחד מאנשים שיגידו לך שאתה פלצפן? מפחד מאנשים שיגידו, אז מה, מה אני יכול לעשות? כי איזה מין קללה הזאת? כאילו, מה זה אומר? בואנה, אתה חכם אתה! לא, כאילו, לא. אתה חושב יותר מדי. קודם כל, קודם כל, תרשה לי אה, להזכיר לך תקופה עלומה בהיסטוריה, או כמו שאני קורא לזה, הצבא שלי, שהקללה, אחי... לא נולדתי עוד אז. הקללה... הקללה הכי נוראית מבחינת אה, הרס"ר שלי היה אינטליגנט. <laughs> באמת, זה בעיניו הייתה קללה. פעם כאילו את רוני מילוא, את אה, לא רוני מילוא, האחד שדומה לו, הפרופסור הזה, גם כן הפרופסור, <laughs> גם פרופסור הזה. כן, נו. פרופסור זה קללה מצוינת. פרופסור זה קללה נפלאה. תשמע, סביר להניח שאני פלצפן, קיצור. כן. <laughs> כן, יכול להיות. וזה בסדר מבחינתך. כן. לשיר הבא, אה, באמת הייתי רוצה... זה גדול לפגוש את פרופסור הרסגור ולהגיד לו, בואנה יא פלצפן, יאללה, יאללה, זרום, זרום. מה, כאילו, אני רוצה שנייה איזושהי תובנה. בחברה שלנו, זאת אומרת, להיות שטחי זה טוב, נכון? זה יותר קל. זה הכי קל. אתה זוכר את יודה. כן. אומר לג'די הצעיר, כן, אה, ללוק סקייווקר, אומר לא לו... הוא שואל אותו, לוק סקייווקר שואל אותו, תגיד, ה dark side הוא יותר טוב, כאילו, הוא יותר מוצלח, הוא יותר עובד? אומר לו, לא, הוא רק יותר קל, <laughs> יותר מפתה, כן? כן. כן. אני רוצה, אני בבקשה רוצה, מאזיננו היקרים, אה, שתאזינו. ותקשיבו גם למילים של השיר הבא, כאמור השיר האהוב עליי באדום, קוראים לו שיר מלחמה. והוא השיר שסוגר את האלבום. נכון, זה השיר שנועל את האלבום. אבל ב special יהיה לנו עוד שיר. <laughs> לפחות. תקשיבו למילים. עסק שחור, exclusive. אין שלווה, אין שלום, אין היגיון. טיפשי מצידי לחשוב שיכול להיות אחרת. מסרב להתמסר לחידלון. מסרב לצעוד את מצעד האיוולת. מלחמות לא יכולות להיעלם, אבל הן תמיד אותו השקר. שנתנו עמוקה, אבל אף אחד כבר לא חולם. השינה הזו היא קבר, ואני לא רוצה שום למה, ולא רוצה אף מי, ולא רוצה לדעת איך זה נוגע לי. נשאר בפינה שלי, ורואה רק את הצד שלי. הסיפור הזה לא בשבילי היא מלחמה, היא לי ולימיי יהא השלום נחלת ילדיי לאה אשא עיניי לא טוב מותך בחייך ולא מותי בחיי היא מלחמה, היא לי ולימיי יהא השלום נחלת ילדיי לאה אשא עיניי לא טוב מותך מחייך יושבים צודקים, יושבים שותקים, הולכים דופקים ונדפקים וככה מרגיש איך נמחקים, איך נגמרים כשמחכים החיים קדושים, זה רק האנשים עושים אותם קשים, כל כך אנושיים. כנראה לא נגיע, לא נמצא את הפתרון. כנראה שלא נצליח, לא נעשה את הדבר הנכון. מחכים למשיח, מה יהיה כשהוא יבוא? הפכנו להיות צבא. עסק שחור, אקסקלוסיב. מלחמה, היא לי ולימה. יהיה השלום נחלת ילדיי, לאן אשא עיניי? לא טוב מותך מחייך ולא מותי מחיי מלחמה היא לי ולימיי יהא השלום נחלת ילדיי לאן אסע עיניי אבל זה לא מסתדר, אף קובר וחבר קובר חבר, אבל מי סופר? יש מקום לכולם על האדמה הזו, טיפשות היא לא תירוץ לבושה הזו, איך אפשר לחיות בתוך שנאה פרועה כזו? המחלה שאין גרועה מזו או מכאיבה כזאת ולא משנה כבר למה, לא משנה כבר מי החיים תפרו אותנו אחד לשני מה זה עושה אותך? מה זה עושה אותי? שוק! אני נשאר בפינה שלי, והיא מלחמה, היא לי ולימיי. עסק שחור, אקסקלוסי נחלת ילדיי, לאן אשא עיניי, איי איי איי. סוג של תפילה, אני חייב להגיד. לגמרי. Mm, אתם יודעים, אתם עושים את אה, כל הקופה, נכון? נכון. נכון אני חושב שאתם צריכים לעשות וודסטוק. וודסטוק? <laughs> כי השיר הזה זה וודסטוק. לגמרי. וודסטוק style. באמת. אני לא, לא יודע, וודסטוק היה אה, הרבה יותר אופטימי. אני חושב שלא כן, נכון, לא נכון. למה יש את לא נכון, הבית השלישי שנותן כן, קצת... אנטי מלחמתי. תקווה. כן, קצת תקווה. קצת תקווה בתובנה. זה רעיון יפה, גורי. תודה. ואנחנו... אז אה, <laughs> איך זה מתבטא בכסף? אה, אנחנו נחזור אליך. אה, אוקיי, בסדר. טוב, יש לנו עוד שיר אחד, שהוא לא השיר האחרון באלבום, כי כאמור, שיר מלחמה הוא השיר האחרון באלבום. אני, אני, אני בוחר לסיים איתו את הספיישל. יש שיר אחד בסך הכל באלבום שלא השמענו, וזה בשביל שלמאזינים, מי שהולך ויקנה, מי שהולך לקנות את האלבום, שתהיה לו הפתעה. כמובן אה, שכולם מיד ילכו ויקנו את האלבום. עוד לא, עשרה ימים. ללא ספק. עוד עשרה ימים זה בחנויות, ואני מקווה שאתם השתכנעתם במסקנה הכובשת שלי, שזה אלבום פשוט מעולה. אה, אתם עדיין יכולים לזכות באחד מ-20 העותקים החתומים. נכון, נכון. 20. כן, 20, בדיוק, 20. 03 765 2252 03 765 2252 סתום את הפה. עשרים, בדיוק, אסף. אתה מבין? בשביל זה הוא לא בא. לא יאומן, לא יאומן. שמעת, שמעת איך אמרתי כמה זה היה אני! אה. לא יאומן, ככה הוא מרשים בחורות. אתה יודע איך גילינו אותו. הוא הולך לברים מיד אחרי התוכנית. מישהו שמע עסק שחור? יש כאן בחורה ששמע עסק שחור? כן, אני! אני אמרתי כמה! לא נכון! וואו! אני רוצה לתלוש את בגדיך מעליך! וואו! <laughs> כן, בבקשה, תמשיך. אתה יודע איך גילינו את הסף הרי. איך? היה בטלוויזיה רעיון עם אהוד ברק, ואסף היה זה מאחורה שעשה כזה, דיבר בפלאפון ועשה <laughs> סיבובים שיזהו אותו. <laughs> אמרנו, זה האיש, זה האיש שלנו. <laughs> כן, אמרנו, זה האיש שלנו. ואנחנו מסיימים עם שיר שנקרא לא נפסיק לחלום, ואני לא יודע למה, אבל זה הרגיש לי נכון לסיים עם השיר הזה. זה, כן, זה אחלה סיום. תשמע, השיר הזה, האמת, mm-hmm. שנקרא לא נפסיק לחלום, התחיל בכלל עם פילון, אתה זוכר שזה, הטקסט המקורי היה... אז תמשיך לחלום. וזה היה כאילו בציניות כזו. כן. אה, כל השיר היה, אתה חושב שאתה יודע, שתבוא לך עבודה בקלות, והכל יסתדר וזה וזה וזה, ואז הפזמון זה אז תמשיך לחלום, אז תמשיך לחלום. אפרופו הציניות מתה, זהו, אה? ואז, ואז כאילו, אז שרנו את זה ועבדנו על זה פילון, ואני, וכאילו זה לא הרגיש נכון, זה לא... זה לא באמת אנחנו, זה רק היה קטע של רגע, ואז, ואז הרגיש לנו נכון להפוך את זה ללא נפסיק לחלום, כי זה הרבה יותר, אתה יודע, הרבה יותר אנחנו. אם היינו מפסיקים לחלום כבר מזמן לא היינו, אתה יודע, עושים כל כך הרבה, עובדים כל כך קשה בשביל להוציא תקליטים. כי זה המקום שלנו. יאמן, יאמן, נכון. יאמן, one love. סין? המון הצלחה. באמת. המון הצלחה אה, לשניכם, כל אחד ביחד וכל אחד לחוד, והמון הצלחה לשב"כ מיוזיק. אה, ובתור מי שהגיש את התוכנית עם אה, לירון כבר כמה זמן, לא ראיתי אותו כל כך אה, <laughs> מעוניין על הצלחות של אחרים, אם <laughs> אה, לבטא את זה במילים אה, יפות, <laughs> כן, כמו שהוא עשה פה, וזה באמת בא מאהבה. זה בא מאהבה. נכון. זה נכון. כן, וזה תענוג גדול להגיע לכאן ולהיות איתכם, באמת. לא נפסיק לחלום. אמ, עוד עשרה ימים האלבום הזה בחנויות, לכו, תקנו אותו. יש לנו כבר, היום בפעם הראשונה ראיתי את העטיפה. אמ, והיא יפה. והיא יפה, נכון. כן, יפה. אה, ויש בפנים מדבקה, ומאחורה כתוב מה הפרויקטים הקרובים של אה, שב"כ מיוזי. תאר לנו, תאר לנו את הניילון. אה, כמו לדוגמה... tell us לא, אני אספר לך. כמו לדוגמה, האם ידעת של אה, ש"ס יוצא בקרוב אלבום בכורה, לשחר סוויסה? אה, וכאמור, לחלוצי החלל יוצא אלבום שני, ולמלכה אנגדשת יוצא אלבום בכורה. אנחנו מקווים שלכל האומנים האלה, לירון, יהיה ספיישל בעסק שחור. בדיוק. אתה יודע, זה חשוב, זאת העצומה החדשה שלנו. חשוב. כן, תשמע, קודם כל צריך שינויים פרסונליים <laughs> כן, בעסק. ספק, אין ספק. שזה אומר להעיף. כל מי ששומע את התוכנית הזאת, אל תעיזו לתת ללירון להאריך את כן. החופש שלו מעבר לשבועיים. <laughs> אה, יום אחד מעבר לשבועיים. תתפלאי, <laughs> בדיוק. מוק, פילוני, אני אוהב אתכם. ביג אפ. לכבוד אה, היה לארח אתכם. הכבוד הוא שלנו. הנה, לא נפסיק לחלום. יאמן, אברי טיים. בא להישאר רחוק מעין ומלב אבל אני בוחר מחדש כל יום ואני לא אפסיק לחלום, לא אפסיק לאהוב מה עשינו לנו שאנחנו ככה כואבים איך זה שחשוב כאן אם כולנו כוכבים איך עדיין לא רואים שהשמיים שקופים מתחבאים בדיוק ממה שאחריו רודפים נשארים תמיד במרחק של נגיעה כל כך ריקים מתוכן רק הבטן מלאה אולי צריך להרוס את הכל ולהתחיל מההתחלה <laughs> וכל השיר הזה תפילה שלא נפסיק לחלום שעצמנו לנו זר, שולחים לגעת במה שאי אפשר, רוצים לטעום כבר היום ממה שיבוא רק מחר, האם זו החירות, או שאדם בתוך עצמו נקבר? לא יהפכו אותי לאחוזי צפייה, לכוח קנייה, לפוטנציאל למכירה, לא יחברו אותי שמועות על מלחמה, לא יעצור אותי מכשול, לא תפיל אותי חומה, צריך לצאת כדי לחזור, להתרחק כדי להתגעגע, המציאות צועקת לי באוזן, אני כבר לא שומע, מחזיק את הראש גבוה, כי אם לא אני תובע, ולמרות כל מה שאני יודע, מפסיק לחלום chill. רחוק מעין ומלב אבל אני בוחר מחדש כל יום ואני לא אפסיק לחלום שחור שימו לב, שהכל נראה לא לכם הפוך לא מרגיש כמו טווינפיקס מוק שורף את המיקרופון, מעיר אתכם עם ליריקס A-סייד, B-סייד, קחו גם את הרמיקס, מרגיש את החרוזים שלי תמיד יושבים פיקס נופלים לכם על הראש כמו קביעות בטטריס זורקים אתכם מצד לצד כמו מחט הטקניקס נשרוף את האשליה, ננפץ את המטריקס כל זה רק כדי שלא נפסיק לה חולם את החלומות שלי בעיניים פקוחות ובקול רם חולם ולוחם חולקים את אותן אותיות וזה לא סתם שב"כ מיוזיק, תנו לי כוח לדבר איתה תנו לי מוזיקה שלא נפסיק לחלום שלא נפסיק, שלא נפסיק לחלום. שחור, אקסקלוסיב מחדש כל יום ואני לא אפסיק לחלום, לא אפסיק לאהוב מה עשינו לנו שאנחנו ככה כואבים ואיך זה שחשוב כאן עם כולנו כוכבים איך עדיין לא רואים שהשמיים שקופים מתחבאים בדיוק ממה שאחריו רודפים וכמה זה מוזר כשעצמנו לנו לא זר שולחים לגעת במה שאי אפשר רוצים לדרום כבר היום ממה שיבוא רק מחר תגידו לי האם זו החירות או שאדם בתוך עצמו נקבע לא נפסיק לחלום אנחנו לא נפסיק לחלום הוא שורף את המיקרופון מעיר אתכם עם lyrics. מביא את החרוזים שלי תמיד יושבים פיקס לא נפסיק אנחנו לא נפסיק לא נפסיק לחלום It inna your handbag, your knapsack, it inna your backpack. This melody your girlfriend contact. Some boy not know this. Them only come around like tourists on the beach with a few club sodas. Bedtime stories. And pose like them name Chuck Norris And down now the real hard porker Sandals and no back to The thugs them we do where them got to And won't think twice to shot to Don't make them spot you Unless you carry guns a lot to A beer tough king come at you When trench town man stop off and block off traffic. Then them we learn pop off and them start clap it. We dip in file long and it happy trap it. Police come in a jeep and them can't stop it. Some say them a playboy, a playboy rabbit. Funny man a get dropped like a bad habit. Son of a post off if you don't have it. Rastafari stands alone. violence can't done. Pure ghosts and phantom. The youth them get blind by stardom. Now the king of kings are called. Whole man to picnic. So why even no one to see this operation sick me. Them suit not fit me. To win election, them trick with them. Them down do nothing at all. Come on, let's face it. I get our education's basic. And most of the youth them waste it. And when them waste it, that's when them take the guns, replace it. Then them down stand a chance at all. And that's why enough little youth have up some fatmatic with the extra magazine in a them back pocket. And a bleach at night time in a some black jacket. All who not lock glocks at them a lock rocket. Them we full up a current like a shock socket. Them a run a roadblock which for the cops block it. And from now till a morning no stop clock it. If them run out rounds, I broke back ratchet. Welcome to Jam Rock South side, north side. East coast, west coast. Huh. Yo. Cornwall, Middlesex, and Surrey, y'all. Hey. Welcome to Jamrock. Out in the street, they call it murder. Jamaica, Jamaica. Jamaica, Jamaica. No. בהחלט. Jamaica, Jamaica. ג'מייקה, ג'מייקה. דמיאן מרלי, הבן של אה, בוב מרלי. שגיל רסה שהיה פה קודם, היה ביום ההולדת שלו. אה, אה, יחד עם סאבו מסוליקוקו, גם סאבו היה שם, והם אמרו שזה היה מדהים. אוקיי, תשמע... יום ההולדת של בוב מרלי, לא של הבן שלו, כן. לא, לא, הם היו ביום ההולדת של בוב מרלי, כן, באתיופיה. וואלה. זה היה באתיופיה, הם אמרו שזה היה מדהים. באדיס אבבה, ותשמע, אני חושב שאנחנו עכשיו חזרנו לפינה שלא הייתה פה, מה, שלושה שבועות? שנים. שלושה שבועות. נכון. ולא התגעגענו אליה. זה נכון. זה קטע. זה קטע בעיניי. ליאורי קל, הנביא! אתה יודע, זה סוג של... אחרי השיאים של מוקי ופילוני. כן. בוא נראה כאילו, לאן אנחנו יכולים לרדת. בוא נראה לרדת. עד כמה החבית עמוקה, ו- <laughs> ועד כמה הג'יף בתחתית החבית. אמ, כן, ליאורי קל, ליאורי צ'רניקוב, ואני שמרתי את עצמי לשיא, כי הייתי פה גם שבוע שעבר, ולפני כן, שבועיים, ושמרתי נכון. את עצמי לשיא. אוקיי. רגע, אוקיי. ליאור... אוקיי, אה, ליאור, הלו הוא ליאור צ'רניקוב מחולון, שבא, ומנבא. אה, מה יהיו הלהיטים. בדיוק. אה, והאמת, היום you can get away with it בגלל שאנחנו לא נהיה פה, אה, לא נוכל לבדוק אותך אחרי זה, אבל יאללה, לך על זה, מה הבאת ליאור? אוקיי, okay, אז uh, ראפר שבאמת לא שמענו ממנו הרבה זמן, חוץ מהביף שלו עם אמינם. בנזינו חזר עם אלבום חדש... אוי ואבוי לי, הוא הביא את בנזינו, נו. אוקיי, בנזינו חזר עם אלבום חדש שקוראים לו... רגע, זה עם יהודה פוליקר? לא, אני לא, לא, לא מכיר. לא. אה, אוקיי, רמי פורטיס. אה, אוקיי. בכל מקרה, בנזינו חזר עם אלבום חדש שקוראים לו ארץ' אה, נמסיס, סינגל ראשון ממנו קוראים לו Batter's Up. אה, דרך אגב, זה, זה האלבום, המקום היחיד שהוא קיבל ביקורת טובה זה בעיתון ששייך שלו. לבנזינו כן. סורס. כן. ליאון, אני יכול להגיד לא לך קיבל. משהו? כן. אם היית אוטו, היית לאדה. גורי, אני יכול לחדד את הנקודה? כן, בבקשה. אם הוא היה אוטו, כן. הוא היה טוטל לוס. <laughs> תמשיך. תמשיך, בבקשה. כן. איי, הצלחתי להשתיק אותה היום. אני מסתכל עליכם ואני רק מבין כמה גם אני לא התגעגעתי לתוכנית הזאת. כן, אז הבאת שיר של בנזינו. כן. שבו, איך קוראים לו? Battles and Up. באטרס? באטלס, אין אפ. באטל זנאפ, אוקיי. והוא לבד בשיר ולמעלה. הזה? הוא לבד בשיר הזה, הביט נורא נורא מזכיר הפקה של דוקטור דריי, למרות שאל תיתנו לזה להטות אתכם, זה לא הפקה של דוקטור דריי. להבדיל מהשיר מהאנדר שלנו, שהוא כן הפקה נכון. של דוקטור נכון. דריי. כן. כן. זה מרתק. ו... תודה גורי. זה הכל בעצם, אה, אתם רוצים לשמוע את השיר או שאני יכול אה, לדבר אה... עוד קצת? אני אני קצת התגעגעתי מזל. בכל זאת לקולך. אז כן? קצת תדבר. אין בעיה, בכל מקרה... roll up, thug the club. Find out, get drunk, thug the club. Act wild, cheer it up choosing the nemesis, you heard of me. And to the rebel, the legend and rock the party took me to another level. I'm a bad motherfucker, stones color illuminate. Pull up to the joint and the girls love it, the niggas hating. Unstoppable, position myself to get cheddar. Incredible with these lyrics, I'm only getting better. I'm on the side with my niggas, we popping food, man. Don't want no violence with niggas, you bout to lose, man. Buying bottles for brodies, you know it's nothing, dog. Question something later for sure, she breaking something off. Soon as Zeno step through the door, she got it jumping off. Grab a chicken, head to the floor, I'm calling autos and middle fingers to the sky. My niggas don't dance, cause we all get high. Set me in the waist, two stepping on the side. Keep getting money till the day that I die. Bottles in the air, middle fingers to the sky. My niggas don't dance, cause we all get high. Set me in the waist, two stepping on the side. Keep getting money till the day that I die. Love the club, shorty what get bugged. Love the club, real G's roll up. Love the club, find out, get drunk. Love the club, act cheer it up. Most of my niggas got felonies, he's hollering at the bar. Throwing hypno to see. fucking with the hoe. We continue to roll and blow the best trees. Half an ounce in the club, nothing but sour D's. Dozen bottles above like it was iced tea. Only bottles enough, that's if you like me. You got G's. Uh, I'm feeling lucky like a Celtic clover. Low spit, low flip, now the game is over. Oh, I'm on a mission, ain't finished until I'm done. Make the crowd move wild like I'm busting a gun. Everybody hallucinating, somebody set it off. They calling security, now it's bottles in the air, middle fingers to the sky. My niggas don't dance cause we all getting high. Set me in the waist, two stepping on the side. Keep getting money till the day that I die. Bottles in the air, middle fingers to the sky. My niggas don't dance cause we all getting high. Set me in the waist, two stepping on the side. Keep getting money till the day that I die. Love the club, shorty what get איך אמרת שקוראים לשיר הזה? כי די נמאס לי ממנו. Bottles and up! bottles אין up! של בנזינו. של בנזינו. הוא שר שם getting money till I die. כן. אפשר לקדם את העניין הזה? נו. שהוא כן. אומר till I כן, die? תרומות. בואו עכשיו נעשה גיוס תרומות לבנזינו. כן. כדי שיסיים את זה מהר. בדיוק. ליאוריקל היה ל... לא לעונג. היה לעונש לארח לא, אותך. לעונג, אה, לא יפה, יפה. ושאנחנו נחזור מהחופש גם אתה תחזור. ואז כבר סביר להניח שתהיה לך משפחה, שלושה ילדים. לא, יכול מאוד לא, להיות, יכול מאוד להיות שאנחנו אה, נצא לחודש ונחזור, אבל אתה רק תשמע פתאום את התוכנית ברדיו ותגיד, אה, הם חזרו, מה, הם לא הודיעו לי? מה זה? מה קרה? איזה חאון. תודה רבה לאוריקל. תודה רבה לכם. תודה רבה עליך, אוהבים אותך. ואתה חתיך. אה? ואתה חתיך. כשאתה עומד ליד אה, שמוליק אתה חתיך. הוא נורא מוזר היום. הוא נורא מוזר היום. Real G's roll up, up the cloud. We were sitting out on the step, you know. Ain't nothing to it. So what you gonna do, Ronnie? Yo, man, I'ma go over here and do what it is, brother. I know the rap, man, and see what his head is all about. Ah. I'ma say this one time, boy, and that's my word. We rock the shot to not fire through the Hindenburg. The contribution is clear. You add water to bone and get the Jurassic vibe on the microphone. Now if you like the tone and how the harmony's done, and the sucker MCs die before they begun. Well, I like to know if. I you got the notion. Cause we're number one. I'm not trying to say my style is better than yours, I'm just on some other shit. I'm all about the beats and the lyrics, so when you hear it, you can feel it. The vibe is energized by the presence of my spirit. No interference, we persevere. The purpose is clear, we're here to leave your ear hurting severe. You're lurking in fear, cause we take it back like Robin Loxley, rocking from countryside to spots where hard rocks I be. I often wonder if these MCs even know how it feels to dedicate their whole life to this mic of steel. It's it not a about the bill. That's not keeping it real. A lot of tight rappers out here ain't got no deal. We appeal to the brothers with flow finesse. Cause it's the hundred watt bloodshot game of death. Cause we're protected by the covenants of words and beats. Rewind and feel the heat, recline and take a seat. So uh, let's take it back to the concrete streets. Original beats with real live MCs playground tactics. A rabbit and a hat trick, just that classic. Rap shit from Jurassic. Let's take it back to the concrete streets. Original beats, a real live MCs. Playground tactics, no rabbit and a hat trick, just that classic. Rap shit from Jurassic. Now I walk from Transania, earthquake Transylvania, and all the way I kick a hole through the wall of China just to get the right blend because I'm schizophrenic of the pen. Wait a minute, I fell into the deep end. You shouldn't have told me the pyramids can hold me, so now a contest is what you owe me. Pull out your beats, pull out your cuts. Give us a mic, what up? And we gon' tear shit up. I'm on some old and forgotten, sun up to sun down, like picking cotton. The nutty professor, science rock rockin' Robbins, hood from New York to Compton. Me and my three sons, Jabari, Shakir, and Compton. So uh, let's take it back to the concrete streets. Original beats with real live MC. MCs. Playground tactics, no rabbit in a hat tricks, just that classic rap shit from Jurassic. Let's take it back to the concrete streets. Original beats with real live MCs. Playground tactics, no rabbit in a hat tricks, just that classic rap shit from Jurassic. Do do do do do do do. Uh uh. No, one at a time. One All right, all right, my bad. Jurassic 5. מוקדש באהבה לחסיד, אגב, השיר הזה. Hey, I'm tuna fish from you and I T Y do or die. Anti-Illuminati. Why do the liquid from my vocals make the ghetto start swimming? Forever winning, I'm in it like metal law giving. I get goosebumps when the baseline thumps. A sucker MC for style, he had mine for lunch. Mark 7, get you open like an attache. Briefcase in this case, defeat there is no way. Uh-uh. With tool spinners, cooking a full dinner. Killing the firstborn of lyrical Yule printers. When is it the academy rattling your anatomy? Gotta be J5, so kill all your fake flattery. That'll be the day when labels pay our way. Tune to what you say when MCs come to play. Unfitted, cause we take it back like Spinal Tap. Preparing your intellect before your final nap. So, uh, let's take it back to the concrete streets. Original beats for real live MCs underground tactics. No rabbit in a hat tricks, just that classic rap shit from Jurassic. Let's take it back to the concrete streets. Original beats with real live MCs. Playground tactics, no rabbit in a hat tricks. Who got beef, huh? Watch how I settle it. I fuck around and arrest your whole development. I'm eloquent when it comes to digital display. I'm ready for the world while you earl off the Tango Ray tactics. My shit's Jurassic. Ah suckers to death while you exhale and inhale with the deep breath. With my chop suey style, cause I'm a lyrical chef. I get smart to the death, cause I be cooking from here to Brooklyn. Your shit's annoying like fat ass bookmen on good times when I rhyme. I hit the designated area. I hope you got your shots, cause this is lyrical malaria. Spreading, beheading fools with the punishment. I live in America, but fuck this government. 150 times over, sealed with lead. While y'all drink the simmer like my rhymes are breastfed. No artificial nip nipples. I flip the real skills. I thought I told you once I kicked the lyrical windmills and backspin. Benedict strictly for my benefit. I step on toes when I flow. Don't get offended. Come and get with it. Comprehend it when I kick it. I represent the real from the beginning to the end of it. Concrete Schoolyard, eh, Jurassic 5. כן, לגמרי, הם פשוט... אה, לא, גם כל אה, המוזיקה בתוכנית היום. אה, הרכב שלא כן. עשה משהו רע, הג'וראסיק פיים. כל המוזיקה בתוכנית הייתה נהדרת ואני חושב שהגיע הזמן. כן, לא, אבל אם מדברים על מוזיקה נהדרת... הגיע הזמן. זה לגמרי הגיע הזמן. הגענו לפינתנו עושים ניסים! זוהי תוכניתו של ניסים גרמה שמשודרת במקביל אלינו בגלל... לילה, לילה. על כנף עוד פעם ניסים גרמה עושה ספיישל ניסים גרמה. אהרון יריבי. אהרון יריבי. וואלה, אני קונה אצלו ירקות. אהרון יריבי, לא, באמת. באמת? לא. אה, אוקיי. מה, כל מזרחי מוכר ירקות? ואנחנו עוברים בשידור חי למועדון סהרה ברעננה ואומרים לילה טוב לארי. לילה טוב ניסים, מה שלומך? מה שלומך? אני בסדר. יש לנו מלא... ישי לוי שוב דוחף את כל הקהל. יש להם מלא ישי לוי. ואתמול אה, סיפרנו בשעה כאילו הראשונה שהוא חגג יום הולדת והוא מופיע הלילה אצלך. כן, גם לפני חודש הוא חגג יום הולדת. במקום כן. נורא... הוא חוגג כל חודש יום הולדת? הוא נולד ב-20 לינואר, מותר לחגוג את זה. אנשים שנולדו ב-20 לינואר, גורי, אתם יכולים לחגוג כל חודש, מה? את הצחוק הכובש של ניסים. ואותו השמענו כמה העירה לפני זה, כ-20 קצת כמו מיסטר בנס. בנקס. לקחת תשע, השמענו את השיר שלו. איך זה? היה? הוא זמר מצוין, חבל על הזמן, הוא איתנו כבר שש שנים, ואנחנו רק מצפים שהוא... זה בעזרת השם. תגיד לי, האולם, המועדון מלא? האולם מלא, אתה מבין? ניסי מדבר מהעולם הקרוב אליו. כן, אתה יודע. עכשיו, איך זה נמדד? אה, אה, הפופולריות של האומה? הפופולריות, כן. בואו נמשיך, אני חושב ש... טוב, אוקיי. הרגע עבר. הרגע, כן, היה שם רגע קסום שניסים צחק את ה... אה, אני יכול לבקש משהו, לירון? בטח. אני מבקש מכל האנשים ששומעים אותנו לא להגיע לחרמון ביום ראשון. בבקשה, אפשר אה, להמשיך. אה, וואלה, אתם עם הילדה שם? כן. אל תגיעו לחרמון ביום ראשון. כי סגור. מה, קרב רבאק, סגור. אנחנו, אנחנו לא בגלגלצ. לא סיפור לכם, אבל סגור. אנחנו בגלגלצ, אתה דוחף. ללילך ברנע 50 שקלים, החל מהשעה שלוש היא מפמפמת שיש פקקים בדרך לחרמון. גרגלצ, <laughs> תאמין לי. מעולה, וואי, זה ממש מאפיה מטורפת. אין בעיה, אני אסדר לך את זה. פה נעמי רביע, תעשה את זה גם בשביל 30. <laughs> משה בונן, בשביל... הוא ישלם לך. רק תן לו לדבר. לא, יופי, כאילו- יש מישהו שלא אמרנו לו משהו רע? משה בונן הוא הבן אדם היחיד ברדיו שאני מכיר שאוהב את הקול שלו יותר ממה שאני אוהב את הקול שלי. <laughs> באמת. הוא היחיד שעולה עליי. אוי, ומיד אחרינו... הוא היחיד שעולה עליי. אוי, די, נו, באמת, מיד אחרינו הדר מרקס. זה נשמע כמו סרט סנאף. שגם... אה, שגם... כן. לא, הדר מרקס עזוב, היא חיילת, אי אפשר להגיד עליה דברים רעים. טוב, בסדר. זה ישר מצח. טוב, הנה שיר שביקשת, שיר אה, מרגש, עצוב, לא- אין לי מושג. הוא שיר גם בליין של המוזיקה המשובחת שהייתה עד עכשיו. בדיוק, נכון, לגמרי. בבקשה, תן לי בראש. I thought my CD was done, but that's not what they say. Do an insult track. We need it for radio play. Ramming the names, I'll take a long, hard beat. Time to mess up the beats like an MP3. American Idols, that's who I look for in the poop section of my local record store. Ruben or Clay, oh, which should I pick? It's like choosing which puddle of vomit to lick. And when I want something even more fruity and fake, I look up N for in or T for Timberlake. So many skills Justin's making a buck at. Does he rap? Does he sing? He doesn't know what to suck at. Now as for the bitches, let's give Britney thanks for the face that launched a million preteen skank. You were a virgin, that had to be hard. You've had more bones in your mouth than a Saint Bernard. I kid, I kid. You just make a little joke. I joke with you. Little dog, little joke. I kid, I kid. You just make a little joke. Yeah, you're a great actor. Little dog, little joke. Now now let's go to Walmart where they won't sell my CD. That company's nuts are in a jar in aisle three. But you can see Christina in all her sluthood. It's like watching porn, but the music's not as good. I want to stuff my TV's crotch with a dollar. Still, I'd hump you if I could wear my flea collar. You're looser than my poop after eating honeydew. Only 50 cents been plugged more than you. And yet you're too old for Fred Durst to desire. He's checking out the cast of Lizzie McGuire. Soon Fred will try to get Mandy Moore to open for him, and I don't mean on two. You're not the first thirst poor R. Kelly. His videos premiere at the LAPD. I believe they set up an innocent guy you know what else? I believe I can fly. I give, I give. You just take a little joke. I joke with you. Little dog, little joke. I give, I give. You just take a little joke. I believe Michael too. Little yeah. dog, little joke. Now look how freaking cool those guys from the Strokes are. Their riffs are three times as old as my jokes are. Hey, White Stripes guy, is that your wife or your sister? Shouldn't you be playing country music, Mister? Hey, Coldplay, maybe you should be cold sore. Back when you were you two, I liked you so much more. Somehow your song Yellow reminds me of P. I think cause when it's over, it's a big relief to me. Yo, Pink, is that your hair or a tattoo? I didn't know supercuts at the drive-through. Yo, Nelly, what the hell kind of name is that? That's about as gangster as an Easter bonnet hat. And Snoop says he's clean now, you make the call. The guy's higher than Billy Joel's cholesterol. Snoop, there's only room for one dog putz. And I can rap. Can you lick your own nuts? Boop, Diddy, are you in show business still? I didn't know wearing a suit was a skill. J-Lo, J-Lo, the giant tailor. For a doggy's nose, that's the holy grail. Shakira's butt's fine, but it won't hold still, you see. I sniffed Elton John's tush just for all the history. I sniffed J-Lo's ass and got too touchy-feely. She let loose a bomb that was bigger than Geely. I kid, I kid. I joke with it. טריומף, The Insult Comic Dog מהתוכנית של קונן אובריין. I even I kid. Avril Lavigne, punk queen, now there's a key there. Go back north, Celine needs a babysitter. Philip Glass, atonal ass, you're not immune. Write a song with a fucking tune. And on the list of pussies, don't leave off MTV. I scared them and Eminem, so they gave the hook to me. Slim Shady, why do you find me so scary? We're just two regular dudes who bang Mariah Carey. Wipe off that frown, just do without it. Hey, my mom was a beach too, but I don't go writing songs about it. היי kid, I kid! I joke with you! פחות או יותר נשאר לנו עוד שיר אחד לפני שאנחנו יוצאים לחופש הגדול. של עשר שבועים כאלה. יאללה, אני ואתה תקליט כזה. זה מה שנעשה בחופש, נעשה תקליט. בוא נעשה תקליט בחופש. אתה יודע שרובננקו יוצא לחופשת שחרור ביום כן. ראשון? כן! לא אומר לחתום קבע, אבל הוא אמר שהוא... בתור המחליף של בוגי יעלון. אבל אה, הוא אמר שהוא בדיוק עסוק. אה, אמ, אז זו ההזדמנות להגיד לחגי רובננקו, חגי, אתה מלך. חופשת שחרור נעימה. שיהיה לך רק טוב. גורי ואני מזמינים אותך למכון ליווי. לגמרי. הקבוע שלנו. לגמרי. אמ, זה של גברים. כן, רק גברים. אז אה, תהנה. המסאז'ים משגעים. כן. ויובל כספין מגיע בדרך כלל ביום חמישי. אמ, תודה רבה לדי-ג'יי ברק וייס! דנה, יום הולדת שמח. אחרינו הדר מרקס, זאת אומרת, אתם יכולים לכבות את הרדיו וללכת לישון. אסף הרשקו זהבי. אסף הרשקו זהבי. אילן ניסים. כפרה עליו. כפרה עליו. ואנחנו יוצאים לחופש כאמור, בשבוע הבא אין עסק שחור וגם עוד שבוע אין עסק שחור. יופי. המילים שלך פשוט מלטפות אותי. נכון, ואנחנו נחזור מתי שנחזור, או שלא. הטלמסר של העסק, פעם אחרונה להגיד את זה. 03 765 22 52 אתם עדיין יכולים לזכות ב-20 עותקים מהתקליט של מוק. חתומים, 20 עותקים חתומים של עוקף אה, מלמעלה, 20 עותקים חתומים, 03 765 22 52. ומי שמצא את המוח של אסף הרשקו זהבי, נא להחזיר לגלגלצ, יהודה ימית, תודה רבה. פינת הדרור, כן. תודה. אנחנו מסיימים עם הסינגל החדש של הדג נחש, שנקרא אלוהים שלי, אה, והוא מוקדש לזכרו של עוזי חיטמן, ואם אפשר... אפשר עוד הקדשה קטנה אחת לסיום. השבוע הלך לעולמו בן אדם שהשפיע על ההומור הקלוקל שלי כל כך. קוראים לו דודו גבע, והוא נפטר השבוע, הוא הלך לעולמו, והתוכנית הזאת מוקדשת באהבה אינסופית. ואני מקדיש אה, את כל התוכנית הזאת לזכרו של דודו גבע. הנה הדג נחש. יאללה, נחזור שנחזור, רק אם ירצו אותנו. בגלגלצ אמרו לי, קחו, קחו חופש. <laughs> קחו, קחו, אל תתקשרו אלינו, אנחנו נתקשר לכם. כן. גלי צה"ל השעה שתיים, באולפן אברי סבהט עם החדשות. מנהיג החיזבאללה חסן נסראללה אומר כי לארגונו אין כל קשר לארגוני טרור בעיראק ובמדינות אחרות. מנהיגים ישראלים ופלסטינים האשימו את ארגון החיזבאללה כי הוא מעודד בסיוע כלכלי פיגועים נגד ישראל. אחד מן המנהיגים המקומיים בעיראק הודיע לפני כחודש כי נעצרו 16 חברים בארגון החיזבאללה, אך בארגון מכחישים כל קשר לאנשים. נשיא ארצות הברית הכריז היום כי ג'ון אגרופונטה יהיה ראש המודיעין הלאומי של ארצות הברית. תפקידו יכלול אחריות על 15 סוכניות ביון אמריקניות שונות. אגרופונטה כיהן בעבר כנציגה של ארצות הברית באו"ם וכנציג הממשל האמריקני בעיראק. ראש ממשלת מלזיה עבדולה אחמד בדאווי דחה את תביעת ארצות הברית להעביר אליה איש עסקים מסרי לנקה, החשוד בתיווך בעסקה למכירת נשק גרעיני. לדברי האמריקנים, איש העסקים תיווך בין הרשת של המדען עבדול קאדר חאן לגורמים זרים. עבדול קאדר חאן, שנחשב לאבי תוכנית האטום של פקיסטן, הודיע בעבר כי מכר נשק גרעיני לאיראן, לוב וצפון קוריאה. הסנאט האמריקני אישר פה אחד הצעה האוסרת אפליית אנשים בידי חברות ביטוח ומעסיקים לאחר שהתגלתה בגופם נטייה למחלה כלשהי. בחוות דעת של מדענים העוסקים בחקר הגנום האנושי נכתב כי לכל אדם פגמים גנטיים, לכן לא ניתן להפלותו על סמך נטייה למחלה כזו או אחרת. בשנת 2003 אושרה בסנאט הצעה דומה, אך זו נדחתה בהצבעה בקונגרס. בבורסה בניו יורק הסתיים המסחר בירידות שערים של המדדים המובילים. מדד הדאו ג'ונס ירד בשבע עשיריות האחוז, מדד הנסדק ירד באחוז ושתי עשיריות. מחיר הנפט ירד בכ-2% בעקבות גידול בכמות ההנפקה של חביות נפט בשבוע האחרון. חבית נפט גולמי נמכרה ב-47 דולרים ו-53 סנט. ולסיום התחזית, בהיר עד מעונן חלקית. אלה מידות החום החזויות הלילה ומחר. באילת, מ-15 מעלות עד 29, בבאר שבע, מ-10 עד 30, ירושלים, 12 עד 21, תל אביב, 14 עד 27, חיפה 13 עד 25, בגליל ובגולן מ-10 מעלות הלילה עד 22 מחר. את החדשות עורך צביקה גוטליב. ועד כאן מחדר החדשות של גלי צה"ל. גלגלצ. גלגלצ. גלגלצ. גלגלצ. Thank you. שלום, תנו לצה"ל לנצח. עם חזק עושה שלום, תנו לצה"ל לכסח. אין שלום עם ערבים, אל תיתנו להם רובים. אחי זה הכי, הכי. גיוס לכולם, תור לכולם. שום ייאוש בעולם, יש הזה כאן, הנחמן מאומן, no fear, משיח בעיר. אין ערבים, אין פיגועים. הארץ מסכן יהודים העם עם הגולן, העם עם הטרנספר חבר אתה חסר, הקדוש ברוך הוא אנחנו בוחרים בך בחירה ישירה זה רע הקדוש ברוך הוא